پس اگر رزق حرام باشه هشتمین دوره جلسات علمی فکری و اصلاحی سال 1400 سخنرانی مفتی زیار رحمان محمدی موضوع پرسش پاسخ اجرا و ضبط مرکز علوم قرآنی قبول میکنه ناپاک الله رب العالمین نمیپذیرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد الله رب العالمین را بسیار شاکریم که باری دیگر توفیق عنایت فرمودند که در محضر دوستان عزیز سروران گرامی قدر و مردم خونگرم و عالم دوست شهرستان سوران که بعد از وقفه تقریبا یه دو ساله ای خداوند متعال باز هم این دیدار را نصیب فرمودند تا توفیقات خداوند متعال نباشند هیچ کاری از بندگان ساخته نیست جای بسیار ستایش هست از مردم شهرستان سوران که هر سال پذیرای مهمانانی از نقاط مختلف کشور شهرستانهای استان برای برگزاری چنین حمایش هایی ارزشمند هستند که در استان به نوع خودش بی نظیر هست در هیچ جای استان چنین برنامه های تا حالا برگزار نشده به این کیفیت و بنده باز هم یک که از مسئولین این جلسه قبل هم کردم که ای کاش این جلسات به صورت دیگر هم برگزار بشن کلاس های آموزشی و دوره‌ای در موضوع های مختلف برای ارتقای سطح آموزش و معلومات مردم و قشرهای مختلف دانشجویان، فرهنگیان، علما انشالله که صحبت کردیم و انشالله همیشه جواب خواهد داد و در موضوع بهتری به صورت کلاسیک برگزار بشه و تا بیشترین بهره رو ببریم هرگاه در یک جامعه از علم و ارزش علمی بحث بشه و علم در اون جامعه ارزش داشته باشد و مردم در خدمت علم باشند قطعا اون جامعه به پویایی خوبی میرسد و تنها چیزی که انسانها رو زنده نگه میدارد آن علم هست هرچه انسان آگاه و بیدار باشد قطعا چنین انسانی متزلزل و شکار دشمن و شیطان نخواهد شد همیشه جامعه محکوم هست که علم نیست سواد نیست آگاهی و دانش نیست اومه اینها محکوم دیگرانند همیشه سلطه دیگران بر آنها هست و اما اگر علم دانش باشد هرگی اینها محکوم قرار نمیگیرن همیشه حاکم میشن و قطعا در جلوی مردم چیزی برای گفتن و زندگی خوب برای خودشون دارن این نوع جلسات برای پویا کردن سطح سواد مردم بسیار بسیار عالی و ارزشمند هست الحمدلله چند جلسه ای را مثل قبلا با حضور اساتیز بزرگ و توانمند برگزار شده و تقریبا ما قسمت آخر برنامه هستیم انشاءالله که الله رب العالمین توفیق حق گفتن رو و آن چیزی که درست هست بر زبان این حقیر جاری بکنه آنچه که بد باشد و ناحق باشد قطعا از جانب من و شیطان خواهد بود آنچه درست و حق از جانب الله رب العالمین هست در چه صورتی دروغ مصلحت آمیز جائز هست دروغ در هیچ صورتی جائز نیست فقط در بعضی صورتها توریه کردن جائزه. یعنی یک کلامی دارای چند معانی باشد داره صورت مختلف باشه میشه اون زمان استفاده بکنه فقط در شرایط خاصش هست نه هر جایی یکی از اون شرایط بسیار خاص در جنگ هست برای فریب دادن دشمن برای تسخیر دشمن در جهاد میش از اونجا از این گزینه استفاده بکند یا در صورتی که اختلاف شدیدی بین زوجین ایجاد بشه زن و مرد اختلاف دارند و زندگی در مخاطره هست و مرد هم نمیتونه زندگی رو کنترل که خواسته ها زیادن اگر اینجا هم یه جملاتی که داره چند معنی هستن بیکار برد برای حفظ زندگی و صلح بین خانواده اینجا هم گنجایش دارد هر جا دروغ مسلحتی درست نیست علمای بزرگ مانند علمای دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله که قاسم العلوم والخیرات بانی بزرگترین دانشگاه شیب قاره هندیه که امروزه خدمات این دانشگاه در سرتاسر دنیا رسیدند هیچ جای از دنیا نیست که خدمات علمای دیوبند به اونجا نرسیده باشند کل دنیا خدمات رفتیان یکی از خدمات واضح اونها همین حرکت جماعت تبلیغ هست که کل دنیا رو تقریبا دیگه فتح کرده حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله در مسجد بود که حرکت مقابله با امپراتوری بریتانیای کبیر در هندوستان شروع شده بود و رهبریت مسلمانها رو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله به عهده داشتند مولانا محمد قاسم نانوتوی که کتابها بعدها نوشته شد که نهزد آزادی هندوستان که به رهبریت این شخصیت بود افسران انگلیس برای دستگیر کردن این رهبر بزرگ آمدند حضرت داخل مسجد بود و ازش پرسیدند که محمد قاسم تو ندیدی چون خیلی ساده زندگی کردن مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله در اون حالت که دشمن اومده برای دستگیر کردنش و داخل مسجد هم پیش خودش اومدن چند قدم رفت جلوتر و فرمودند که همین حالا اینجا بود باز هم دروغ نگفت فقط چیزی گفت همین حالا اینجا بود رفت چند قدم جلوتر اونها فکر کردن حتما تو کوچه هست سریع رفتن تو داخل کوچه و خیابان اما دیگه خود حضرت مولانا نجات حاصل کرد در خود دروغ دیگه چیزی بسیار بدیه فقط اینقدر بدونی در مورد دروغ که خیلی دنبالش جواز راه باشن دروغ از اون گناه بدی هست که در تمام ادیان الهی این حرام بوده در هیچ دینی دروغ حلال نبوده و امروزه در تمام فرهنگ انسانیت در سرتاسر جهان دروغ بد هست خیلی از مثلا چند سال جلوتر که رئیس جمهور امریکا کلینتون امریکا بود انگلستان و یک فسادی رو با خانم انجام داده بود فقط به خاطر دروغش محاکمه شد نه به خاطر کار زشتش دروغ گفته بود دروغ خیلی بده ابو سفیان زمانی که قبل از اینکه اسلام رو قبول بکند و بعد از صلح حدیبیه رفت به شام به شام که رفتن امپراتوری بزرگ رومی ها این قافله تجاری آنها را گرفت و در دربار خودش برد هرقل که پادشاه امپراتوری بزرگ رومی ها بود ابو سفیان آورد و گفت من چند تا سوال در مورد این پیغمبر دارم ببین داستان خیلی حساسه ابو سفیان به عنوان فرمانده جنگی مشکین مکه در جبهه مشکین ایستاده نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم کل مسلمان با خودش گرفته برده مدینه داستان خیلی سخت جنگها پیش آمده بود جنگ بدر پیش آمده بود که در جنگ بدر عتبه پدر خانم ابو سفیان کشته شده بود شیبه برادر پدر خانم ابو سفیان کشته شده بود ولید برادر خانم ابو سفیان کشته شده بود هنزله پسر ابو سفیان کشته شده بود چندی نفر از این خانواده در جنگ بعد کشته شده بودند چند جنگ پیش آمده بود بعد از این جنگ ها حالا ابو سفیان میرسه به شام به شام که رسید اونجا دیگه امپراتوری بزرگ رومی ها در هنگامی خاص از او تحقیق بکند و سوال در مورد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم ابو سفیان جلو گذاشت گفت چند تا سوال دارم و پشت سر او قافله تجاری قرار داد گفت اگر هر جا دروغ گفت اشاره کنی من با این کار دارم سوالات شروع شدن سوالات زیادی فقط سوال اول نزدیکترین شخص به این شخصی که ادعا پیغمبری میگه کیه گفت منم ابو سفیان در این کل گفتگویش میگه من از اینکه اونها منو تکذیب بکنن دروغ من نترسیدم اونو تکذیب نمیکردن چون همه از یک قوم بودن از یک مکه آمده بودن همه دشمن پیامبری بودن میگه اما من دروغ نگفتم به خاطر اینکه فردا میگه ابو سفیان دروغگو بوده در حالت کفر در حالت کفر زمانی که جنگ هم هست از یه خانواده چندین تن کشته شده اند هم در کل اینها دروغ باز هم نمیگه یعنی اینقدر دروغ زشته و حالا بعد از اون دیگه بدونید که کسی که دروغ بگوید این نقطه اساسی بگن که زیاد طولانی نکنم انسانی که زیاد دروغ بگوید یختب عند الله کذابا در نزد الله رب العالمین دروغگو نوشته میشه الکیزم به جهنم میره و انسانی که همیشه راستگو باشه در کلامش صداقت باشه در عملش صداقت باشه یختب عند الله صدیقا در نزد الله رب العالمین صدیق نوشته میشه صدیق فایده شیه آن کسی که صدیق باشه صداقت داشته باشه بر زبان او حرف واحی جاری میشه این مهمه انسان همیشه راست بگوید هرگز دروغ را به خود اجازه ندهد در نزد الله رب العالمین این راستگو نوشته میشه اگر حرف بزنه اگر جای مشوره بده اگر جای اظهار نظر بکنه حرفی که از اون زبان بیرون بیاد اون حرف حرف حق هست و گویا که الله رب العالمین حرف حق وحی را بر زبانش جاری می کند و مثالش کجای مثالش در زندگی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در صلح حدیبیه وقتی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم اون عهدنامه و صلحنامه را با مشکین مکه امضا کردن بعد امضا کردن شرایط بسیار سخت و همه بر علیه و ها بودن حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی فرمونده که یا رسول الله آیا ما بر حق نیستیم آیا دین ما دین بر نیست آیا اگر ما کشته بشیم بهشت نمیریم مقتولین آنها به جهنم نمیرن گفته چرا گفت چرا این همه پستی و این شرایط سخت ما باید قبول بکنیم شرایط چی بود امسال برمیگردی میری مدینه حج نمیکنید سال بعد میاد برای ادای عمره سی روز بیشتر در مکه نمیمانید هرگاه کسی از اهل مدینه اومد پیش ما تو مکه مرتد شد آمد حق پس گرفتن آن را ندارید و اگر کسی از اهل مکه مسلمان شد مدین آمد او را پس دهید شرایط کلا جور دیگر بودن حضرت عمر این شرایط رو نپذیرفت اعتراض کرد بی قرار شد نبی کریم فرمودند که من رسول خدا هستم و آنچه الله میگه من همان را انجام میدهم نبی که نصیحتش کرد عمر آرام نگیره خیلی در جو جوگیر شده بود را پیش ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه همین اعتراض همونجا کرد ابوبکر صدیق اونجا نبود جای دیگه بود گو ابوبکر ما بر حق نیستیم دین ما بر حق نیست بگ ما کجا هم بیرین کشته بشیم همین حرفا رو که زد ابوبکر صدیق فرمود هو رسول الله او رسول خدای تمام جملاتی که نبی کریم بر زبان جاری کرده بودند تمام همون جمله ها جاری شدند حتی یک حرف جابجا نشد این میگه صدیق پس راستگو بودن انسان رو خیلی جاه بزرگی میرسونه از دنبال این دروغه مسئلاتی دیگه نباشید اگر خیاط فراموش کرد پارچه هایی که باقی مانده را پس بدهد و آنها را برای استفاده به صورت پشته به دیگران داد چطور است حرام است این جایز نیست خیاط باید هر چی میماند تحویل بدهد مگر پارچه هایی که دیگه درد بخور نیستند برش کوچکن درد نمیخورن اون هیچی اما پارچه قابل استفاده فردا لباسش خراب بشه بتونه استفاده کنه اینو باید پس بدهد که دوباره برای کسی دیگه بده حالا پشتک درست بکنه بالش درست بکنه جای دیگه استفاده بکنه این حرام است برای او این گناه است و مال مردم هرگاه در مال شما قرار گره، برکت رزق شما برداشته میشه هرگز به نوایی نمیرسید این هر بدهی چون حدیث است که لا یهل مال امره الا بطیب نفسهی. مال دیگران برای شما جایز نیست مگر خودش راضی باشه. ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل مال همدیگه باطل نخورید استاد یا معلمی که سر کلاس خواب باشد یا باگوشی بازی کنه حکم او چیست حقوق از بیت المال میگیره حلال است یا حرام حرام است وقتی هر استاد و وقتی هر معلمی فروخته شده است حقوقی که معلم میگیرد در قبال وقتی هست که اونجا ازش خریدن اون مدتی کلاسه حتی ذکر خدا هم جایز نیست حتی سبحان الله گفتن برای او جایز نیست میشه سبحان الله بگه باید کل اون وقت را صرف همون مسئولیتی بکنه به او سپرده شده است در این داره پول میگیرد وقت او فروخته شده است این برای اصل قطعا حرام است یک روزی حضرت مولانا سلیم الله خان رحمه الله که محدث بسیار توارمندی و استاد علما بود حضرت همین فرمودند برای اساتیز حوزه که خیلی هم پایبند بودند گو وقت شما فروخته و این حرامت بر شما کل وقت را صرف همون چیزی بکنید به شما داده شده داری شما از مال بیت المال به زور استفاده میکنید اگر از بیت المال کسی بناحق استفاده بکند این جبران ناپذیر هست در زمان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم اتفاقی افتاد اتفاق این بود که از غزوه خیبر که برمیگشتن بعد که برگشت یک به اصطلاح غلامی داشت داشت که همون رحل شطور پیامبر پایین می آورد یک تیری آمد ناگهانی اصابت ایش وفات کرد همه گفتن که حنی الله شهاده حنی الله شهاده مبارک باشه شهادت اسمش مدعم بود نبی کریم فرمود کدوم شهادت چه شهادتی همون چادری که از بیت المال بناحق برداشته روی آغار داره آتیش شولوار ور شده میسوزه او همین زمان یک شخصی اومد یک تسمی کفشی آورد گفت یا رسول الله این تسمه ها رو قبل از اینکه مال غنیمت تقسیم بشه من برداشتم جواب دادن که شراکون او شراکان من النار یک تسمه دو تسمه اینا جهنمی شدن این تسمه قابل تقسیم در کل جمعیت 1700 نفری نیست یا در مورد اموال بیت المال و اینها رو خوب در زندگی ما دیگه داره خراب میشن هر که دستش رسید اگر نخور دیگه ضرر کرده اینجور بین خودشون اصطلاح دارن نه میگه که خودش نخوره دیگه بیچاره همونه یک دست برسه نخوره هر کسی بنایی باید دیگه بدوزه بخوره ببره اما نمیدونی دارم من زندگی بچه خود را تباه میکنم و اینها رو با رزق حرام رشد میده اینا داره حرامزاده میکنم اون نیست ما فکر کنیم فقط روی فساد بیا این حرام مداری میخوریم بچه ها میدیم چه زندگی و چه توقع از این بچه داشته باشیم با حرام رشد بکنن در بده اونها خون حرام گوشت حرام بیاد نبی مکرم اسلام فرمودن صلی الله سلام وسلم یک روز یکی رو فرستا برای جمع کردن زکات وقتی برگشت اومد فرمودند که هذا لک و هذا لی این مال شما و این مال من چطور مال تو که اونجا که میرفته مردم میگفت اینا هدیه فرمودن که الا جلس فی بیت امه و ابیه چرا در خونه پدر مادرش ننشست ای بهش میدادن فرمودن که لا الفینکم مشوار نبینن که روز قیامت می آیم کسی گوسفندی روی شانه داره و داره صدا میده روز قیامت از قبل بلند میشه کسی با شطوری میاد کسی با گاوی میاد آنچه دزدی کرده باشه با اینها از قبر بلند میشه پس این پولی که از بیت المال گرفته میشه اگر بناحق استفاده بکنید این حرامه حتی کلاس آزادی که مدارس تعیین میکنن وظیفه معلم سر کلاس باید حاضر بشه بر رفع اشکالی که دانش آموز یا دانشجو داره یک دنبال کار خودش بر دفتر بشینه اونجا چای بخور بشینه این برای او حلال نیست مولانا سلیم الله خان رحمه الله که یکی از دانشمنده بزرگ جهان بوده حضرت فرمودند که من یک معلمی رو دیدم یه معلم من دیدم میگه اینقدر این معلم پایبند بوده اول زنگ تو کلاس میره تا آخر فقط مشغول درس و تعلیم و تمرین وقتی که کلاس آزاد بود تو کلاس می نشست که هر کسی رفع اشکار داره بیاد اونجا تسبیح میخون دانش آموز می آمد جوابش میداد نشسته تا آخر پایان وقتش مواظب باشی رزق ما حلال نمیشه اگر درست استفاده نکردی جهاد چه موقعی فرض می شود این واقع که شعبه شیعه میگوید سیدنا عمر حضرت فاطمه را به شهادت رسانی توضیح دهید <coughs> جهاد فرائضش سخته اینجور راحت راحت جهاد فرض نمیشه اول شرطش اینه که من را منکم منکرن فلیغیره بیده فی لم یستت فبلسانه و این لم یستطع فبقلبه و ذلک افول ایمان این شرایط جهاد اول باید شرط اول اینه که کفر را ظاهرا ببینید شما حتی ترو منو کفرم بواها ظاهر کفر دیده بشه اگر کفر را مشاهده کردید در این صورت جهاد فرضی شرط اینه که قدرت داشته باشند قدرت جهاد و دو باید با پشتوانه یک امام عادل به جهاد بروم هر کسی بیا مردم بکشه جهاد نیستین یا کسی گروه باشه جهاد نیستین جهاد شرایط در با پشت امام عادل این جهاد صورت بگیرد و بعد از اون جهاد وقتی صورت میگیره باید در اونجا به پیرمرد حمله نشه به طفل حمله نشه به خانم حمله نشه به جای عبادت خانه ها حمله نشه کل شرایطش سختن این که انتحاری بزن برو این اینجوری نیست شرایط جهاد ذات اقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ احد شمشیرش رو بالا آورد فرمودند که چه کسی حق این شمشیر رو ادا می کند حضرت زبیر ابن عوام پسر امه نبی مکرم اسلام دست بالا آورد من یا رسول الله حضرت بهش نداد بعد سری بعد نفر بعد کی حقش ادا میکنه بعد دست بالا آورد بهش نداد حضرت ابو دجانه گفت من یا رسول الله گفت بگیرش شمشکی رو بهش تحویل داد وقتی شمشکی رو تحویل گرفت حضرت ابو دجانه یک پارچه قرمز رنگ بیرون کرد و روی پیشانش بست که انصار گفتن که اخرج ابو دجانه عصابت الموت که پارچه مرگ را رو سر بسته وقتی پارچه مرگ رو سر بست بعد از اون رفت داخل و صورت با پارچه پوشانید کسی او را نشناسد حضرت زبیر ابن اوان که پسر امه نبی کریم بود ناراحت شد من سابقین فی الاسلامم من مهاجرین اولینم من پسر امه پیامبرم چرا به من شمشیر نداد و چرا به ابو دجان داد مگر چه کاری او میکند من نمیکنم ابو دجان گرفت و میگه من تعقیب کردم ببینن چه کاری میکنه من نمیکنم از یک طرف دجان میزد دشمن رو میکشت از طرف دیگری پهلوان بسیار قوی کامل سلاح پوش آمد در جنگ احد که او هم میزد و میکشت میگه من گفته دعا کردم من زبیر ای کاش ابو دجانه با همین کافر قوی روبرو بشه بی حالا چه کار میکنن اینها اون خیلی قوی خیلی قوی و کامل سلاح پوش می وقتی که این آمد روبرو قرار گرفتن حضرت, حضرت ابو دجانه میگه این کافر خانمی رو تعقیب کرده بود از اون طرف رسید شمشیر وقتی بالا بود اینقدر محکم رو سرش کوبید که از فرق سر تا پایین رو دونست کرد و انداخت بعد همین چادرش رو برداشت فرمود انا ابو دجانه من ابو دجانه به حضرت زبیر او رو گفت که کار عجیب بود اما اونجا شمشیر رو بالا بردی دوباره برگرداندی نزدی چرا این کار کردی فرمود اونجا خانمی زیر شمشیر من اومد و اگر شمشیر رو من پایل می بردم شمشیر پیامبر خود آلوده با خود خانمی می در حال پیامبر میگه خانم در جنگ نکشیده در حال بسیار سخت هم صحابه اینجوری عمل می کردن شرایط جهاد اینجوری نیست هرگاه دشمن به یک شهری حمله کردن و در اون شهر اگر نیروهای امنیتی شهر نظامی شهر قدرت دفاعی دارن تنها بر همونا واجبه بر بقیه مردم واجب نیست اگر اونها نتونن دفاع بکنن بعد بر جوانها و کسانی سالمن فرد میشه دفاع از شهر خودشون بکنن اگر بر این, این کل این شهر توانایی دفاع نداشته باشه هم جوار بر اونها واجب میشه به همین صورت رفته رفته تا که بر دیگران فرض میشه بعد فرض میشه جهاد به این سادگی هم که هر کسی بیا اسلحه بزوره راه ببنده من میزنم میکشه انتقام میگیرم اسلام چنین اجازه ای رو به کسی نداده است خب سوال دوم که واقع شهادت حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها شهادت بی فاطمه رضی الله تعالی عنها این دروغ محضی هست این یک دروغ با افکار مردم بازی میشه هرگز چنین جنایتی در تاریخ اسلام صورت نگرفته حضرت عمر ابن خطاب کسی که با خبر وفات پیامبر بیهوش میشه به بیت پیامبر حمله میکنه کسی که پیامبر میگه لوکان بعدی نبی لکان عمر میره به دختر پیامبر حمله میکنه شخصی که پیامبر میگه که در هر امتی کسانی بودن حرف وای بر زبا اونها جار شده در امتی من اون عمر ابن خطاب روال بخاری امیه بر اون حمله میکنه اگر این واقعی راست باشه فرض کنید واقع راست باشه که حضرت عمر ابن خطاب این کار انجام داده باشه چرا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه دختر بی فاطمه را به حضرت عمر ابن خطاب داد ام کلسوم دختر حضرت بی فاطمه از شکم فاطمه از کمر علی ابن ابی طالب در عقد عمر ابن خطاب بوده مگه میشه این مادر رو بکشه دختر ببره حالا امروزه دارن تکذیب میکنن میگه نه دختر علی نبوده این دختر ابوبکر بوده خود دختر ابوبکر پیش علی چی کار میکنه دختر ابوبکر پیش علی چی کار میکنه تو اگر قبول کنن دختر علی بوده او بکر بوده مشکلی بزرگتر درست میشه چرا؟ چون اون دختر میشه دختر اسما بنت اومیس اسما بنت تومیس همسر او بوده که بعد او را علی ابن ابی ازدواج کرده پس حضرت او قاتل مادره بعد حضرت علی میره همسر همون قاتل رو میگیره مگه میشه این؟ بعد حضرت فاطمه بیمار هنگام تیمارداری بی فاطمه تیماردار اون و غسل دهنده او بوده اسما بنت امیز که مولا باقر مجلسی در کتاب جلال العیون نوشته که اسما بنت امیز تیماردار بود و تعین او ذالک علی الیوب نبی طالب علی کمک میکرد یا بعد میگه که خود حضرت علی تیماردار بود و تعین علیه اسما بنت امیس مگه میشه اینجا ابوبکر او را بکشه به شهادت ملا باقر مجلسی میگه یک اسماء بنت تومس تیماردار حضرت بی فاطمه بوده مگه میشه این اصلا وقتی اون آقا قاتل باشه همسرش مورد اعتماد بیا این کار بکنه و بعد چگونه حضرت علی رب اسماء بنت تومس رو عقد کرد که دخترش اینجا بیاد عمر بگیره عقل قبول میکنه در حالی که در کتاب الاستبصار که از علامه تبریسی چهار کتاب اصول حدیثی دارن برادران ایک از دونه الاستبصار کتاب دوم از کلینی اصول کافیه در ابواب عده الاستبصار همین روایت اومده این کتاب من دارم اونجا نوشته وقتی که حضرت عمر ابن خطاب وفات کرد علی ابن بیتال دختر دخترشو خونه برد اینو میخواد جواب بدن اگر بخوام این واقع رو ثابت بکنن این مشکلات بعدی هم درست میشه چنین اتفاقی رو افتاده بین اونها اصلا اختلاف نبوده با هم برادر بودن با هم دوست بودن کنار هم دولت اسلامی را مدیریت میکردن کنار هم اسلام را ترویج دادن اگر اختلاف میبود اسلام ترویج پیدا نمیکرد اگر در دارالخلافات اختلاف میبود بود این همه فتوحات صورت نمیگیره اختلاف اونجا نبود اینجا و جالبتر همینه که در, در کتاب قدیم خود برادران همیش بر همین اذعان دارند که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها شهید نشده اگر شهید شده یک روایتی بیاورن که حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی ابن ابی طالب و اهل بیت جعفر ابن ابی طالب جعفر ابن امام جعفر صادق اینها سالگرد شهادت گرفته باشند نگرفتن پس باز هم نشدی دیگه اختلاف بین اونها نبوده و بعد اینه مسئله بعدی ایجاد میشه اگر فرض حمله شده به بیت بی فاطمه آیا حضرت علی دفاع کرد یا نکرد آیا اصلا اونجا مقابله کرد یا نکرد همین اشکال وقتی مطرح که میگن که پیامبر خدا گفت دفاع نکن بر تو مصیبت میاد دفاع نکن خود چرا در جنگ سیفین شرکت کردن چرا در جنگ جمال شرکت کرد او هم مصیبتی بود پس اینجور نبوده ما امکان داشت که بیاد این کارها پیش بیاین این اختلاف بین اونها نبوده اونها با هم دوست بودن با هم برادر بودن و تنها چیزی که امروزه جامعه رو با هم جمع میکنه اثبات دوستی آنها نه اختلاف اونها بعد اونها با هم دوست باش تا امروز جامعه رو ما جمع کنیم هی اگه حرف از اتحاد بزنیم اما از اونجا اونها دشمن معرفی کنی اینجا اتحادی نمیشه از اونجا اتحاد صورت میگیره اونا با دوست باشد اینجا شما دوست میشید چون اختلافی بین شکل بین اونها نبوده اونها چنین جنگی نبوده امکان نداشته چنین جنگی پیش بیاد و, و ام کلسوم در بیت حضرت عمر ابن خطاب قرار بگیره الحمدلله چنین جنگی نبوده چون که دو اختلاف یک دختر حضرت علی در عقد عمر ابن خطاب دو همسر ابوبکر در عقد علی ابن ابی طالب اونا اومدن اینا تاریخ نمیتونه انکار کنه صلح و سازش نمودن بین دوتا مسلمان سپس بعد از چند ما صلح و شکستن از یکی از طرفین چوک میدارم شکستن صلح این گناه بزرگی هست هرگاه که صلح شد بعد از اون اگر صلح و شکستن اینجا باید بردوم دیگر بیان که با همون شخصی که صلح شکسته بجنگند او وادار کن چرا صلح میشکنی اختلاف بین مسلمین قبول نیست و مورد پذیرش اسلام نیست مگر اینکه صلحی بر ظلم شده باشه حق کسی پایمال شده باشه چنین صلحی معتبر نیست اگر صلح درست بوده و بعد روی اهداف شخصی کسی بخواد دوباره اختلاف درست کنه باید بستگان اونها نزدیکان آنها دوباره بیاند و با اونها بجنگن الله رب العالمین در سوره حجرات به همین نقطه اشاره می کند فاصل بین کن. فین بغت اهداهما اگر از دو گروهی که از اونها دیگه نافرمانی کند با او بجنگید تا او را به صلح بیاورید اونهایی که در این جلسات شرکت نمی کنند و به بانیان جلسات فکری علمی و اصلاحی باد و بیراه میگویند مرتکب چه گناهی شده اند خب مرتکب این که شرکت نمی کنند که گناه نیست بر کسی واجب نیست که حتما در این جلسه بیا شرکت بکنه کسی شرکت می کند استفاده می کند کسی شرکت نمی کند خب حتما کار داره عذر داره و واجب نیست شرکت کردن اختیاری هست اما در کار خیلی اونها رو مانع شدن این گناهه الله رب العالمین همیشه دعوت کل شریعت الهی انبیاء الهی دعوت اونها به طرف اصلاح بوده به طرف خوبی بوده اگر نمیتونید کاری انجام بدید مانع نشید مثلا داخل صحیح مسلم کتاب البیو حدیث داریم که نبی مکرم اسلام فرمودن یا خود خیر بکن او تعین صانعا یا کسی داره خیر میکنه او را کمک بکن این یک حدیث دیگر در کتاب زهد و رقاق صحیح بخاری داریم نبی کریم فرمودند که اول کار خیر بکن اگر نمیتونی انجام بدی حداقل شر تو از دیگران کوتاه بکن به کسی شر نرسان ببین خیلی تاکید مهمیه اگر نمیتونید خیر بکنید مانع خیر دیگر نباش اگر شر تو کوتاه کن به کسی شر نرسم بد و بیراه گفتن و بخاطر اگر خصومت شخصی داشته باشد بد و بیراه بگوید حدیث داریم که قتال المسلم کفر و سباب المسلم فسوق و قتال و کفر سباب المسلم فسوق و قتال و کفر روال بخاری بد و بیراه گفتن مسلمان فسق انسان فاسق میکنه جنگیدنش گناه مانند قتل دارد بد و اگر خصومت شخصی داشته باشه گناهش که اینه انسانو فاسق میکند اما اگر خصومتی با افراد نداره خصومت با نفس جلسه داشته باشه این خیلی خطرناک میشه چون جلسه به خاطر دین خدا به خاطر دعوت به طرف احکام الله اگر با اینها بخواد خصومت بکنه دیگه گناهش به حد کفر میرسد الله خودش نجات میدهد فروش یا معامله اموال دیگران بدون مشورت با صاحب ملک به بهانه این که بعد او راضی میکنند چوک میدارند چنین معامله بسته نمی شود اگر کسی ملک کسی دیگر رو بگیرد و آن را بفروشد صاحب ملک راضی نباشد این معامله منعقد نمیشه و معامله بی فاسد هستین آقا مالک ملک قرار نمیگه چون ملک غیر هستین و اینکه دوباره راضی میکنم همون دفعه اول که خبر شد به من از این خبر شد گفت من نمیفروشم معامله فاسد شد اینکه آینده راضی بشه معامله درست نمیشه این معامله درست نباشه کل اون مال مال حرامی قرار میگیرد الله میگه ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل مال خود باطل نخوری چه باشه دو شر داره یا تجارت یا رضایت بعد جایز در غیر این صورت مال دیگر استفاده کردنش جایز نیست و اون حرامه اگر کسیش علیب اول بدونید که چنین ملکی رو نخرید این ملک ملک خبیس هست این ملک حرامه متاسفان بعضی میخرن بس حالا سر مصیبتن پس هم نمیده و درگیری فقط روی مال حرام دارن اصرار میکنن اگر شخصی شب نیت روزه نداشت فقط صبح که بیدار شد چیزی نخود گفت روزه میگیرن آیا این نیت درسته؟ اگر روزه نفلی هست درسته ذات اقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم خونه آمدن گفت چیزی گفت نه گفت من روزی هستم روز نیت گرفتن یا داخل صحیح بخاری در کتاب و در مورد روز آشورا وقتی روز آشورا فرض شد نبی مکرم اسلام فرمودند که اعلام بکنی هر کسی که تا حالا چیزی نخورده بقیه روز چیزی نخورد روزش درسته اما اگر روزه قضایی باشه قضای رمضان رو بخواد بگیره یا روزه نظری باشه نظر کرده فلان مشکل حل بشه روزه میگیرم در چنین صورتی نیت از شب ضروریه اگر شب نیت نکرد یک بخشی از روز بدون نیت روزه بوده و روزش ادا نمی شود اونجا باید شب نیت بکنه اگر شخصی گفت سه سنگ یا شش سنگ یا نه سنگ زن طلاق برمیدارم ولی کسی به او سنگ نداد آیا با این الفاظ مشکل پیش می آید نه اگر درگیر بودن و در عین درگیری بعد گفته که این سنگه ها رو من برمیدارم که من این کار رو نکردم من زن طلاق بیخورم که من این کار رو نکردم در این قضیه باشه زن طلاق زنش طلاق میشه می اگر نسبت به آینده باشه که من این سنگه ها رو میداره اگر من این کار رو بکنم تا بر نداشته باشه طلاق نمیشود مواظب کلمات باشید گاگای جوشند و خروشند و فراموشند بعد که میبینن این کار هم صورت گرفته زنش هم طلاق میشه برداشتن سنگ پرتاب کردن سنگ در طلاق ضروری نیست همون کلماتی از زبان جاری میشن پس این میگه من زن طلاق میخورم من سنگ برمیدارم که من این کار رو نکردم یعنی سنگ برداشت در خود اصطلاح ما بلوچی یعنی خب من طلاق میخورم خوردم که من این کار رو نکردم اگر در غیر رمضان کسی روزه بود و در طول روز روزه را با عتیقه کفار لازم است یا فقط عوض همان روز را بگیره اگر در طول رمضان در غیر ماه مبارک رمضان در روزه دیگر بود و روزه گره بعد روزه رو شکست فقط قضای آن روز در نزد حضرات احناف واجب می شود و دلیلش همین است که یک روزی حضرت بیبی بی عایشه و بیبی بی حفصه رضی الله تعالی عنهما روزه بودند یه گوشتی آوردن غذا درست کردن بی به حفصه بخوریم گفت من روزه هستی نبی که ناراحت میشه گفت نه ناراحت نمیشه میخوریم بعد از اون دیگه روزه رو خوردن بی به حفصه بعد گفت که واجب من روزه بودی من روزه رو خوردم واجب فرمودن تو حالا دختر پدر هستی یعنی مثل پدر خیلی جرأت داری تو حالا خوردی یک روز غذا رو باید بگیری بعد به حضرت عایشه و حضرت بی بی حفصه رضی الله تعالی نما دستور قضا گرفتن را ذات اقدس نبی مکرم اسلام صادق فقط قضا لازم میشه کفاره لازم نمیشه در زیر مسئله دیگر هم بدونیم مثلا اگر کسی داره قضای رمضان رو میگیره قضای رمضان این خانمی هست روزه قضای بخواد بگیره نصف روز دوباره روزش شکست نیت قبلی بوده قضای رمضان بگیرم حالا دیگه وسط روز دوباره روزه رو شکسته حالا چند روز بعد قضا بگیره همون یک روز لازم میشه دو روز لازم نمیشه لطفا حکم ریش را توضیح دهید آیا حتما باید ریش را به اندازه مش نگاه بداری؟ یا خیر <coughs> پیامبر میگه نگاه بداری صلی الله علیه وسلم حتی نبی که نمیگه مشت میگه که ریشه دراز بکنید در حدیث داریم که آف اللحا ریشه رو دراز بکنید و تاکید آمد این سیغه امر هست قص و شاره کوتاه کردن سبیل و دراز کردن ریش این امر آمده هرگاه امر بیاد اولین مستاق امر واجبه این یعنی واجب میشه مگر اینکه دلیل باشه واجب نیست و تمام دلایل برای وجوب ریشن ریش در بل اتفاق مذاهب واجبه چهار مذهب واجب میدونن بعضی میگن که قاری مصر ندارن قاری عبدالباسط نداره قرای مصر برای ما دیگه الگو نیستن الله رب العالمین الگو پیامبر معرفی کرده ولکم فی رسول الله اسوه حسنه پیامبر خدا الگویه حالا من و این و آن الگو برای شما نیستیم الگو از اونجا بگیرید آیا اونجا خودش چه فرمودن و چجوری عمل کردن و در اون کلام اونجا برای وجوب آمده و فرمودن که ریشه رو دراز بکنید و تمام انبیاء الهی ریش داشته هم. قبل از اسلام کل انسان ها داشتن اونجا کسی ریش نمیتو الا ریش تراشیده میشه اون زمان در بین ایرانی ها بود در اقوام دیگه اونجا ریش هم نمیتراشید نه عرب ها و نه غیر عرب ها همه ریش داشتن تنها در دربار خسرو پرویز ریش تراشیده میشد که در سیرت الحلبیه اونجا یک روایتی اومده که اون روایت را هم در سیرت الحلبی روایت کرده و هم در احکام القرآن مولانا زفر احمد عثمانی آن روایت را آورده که خسرو پرویز دو نفر فرستا بری مدینه منوره و پیامبر خدا را دستگیر کنه بیاورید چون وقتی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و نامی نوشتند که او را به طرف اسلام دعوت داد اینها کومدن فکر کرده این داستان سادگیه اینجا کومدن ریش تراشیده بودن و نبی مکرم اسلام از اینا رو برگردانید رو برگردانی وقت رو برگردانید گفتند که چرا اینجوری هستی شما گفت خدای ما ریش میتراشی گفت ریش میتراشی این خسرو پرویز نبی که فرمودن رب من گفته ریش نگه بدار من ریش نگه میدارم حالا تنها کسی که پیامبر روگردانیده از زمین کسی ریش تراشیده در حالی که اجازه روگردانیده نداشته اب و تولا اومد که رو نگردن از کسی اینجا به خاطر همین گناه ریش چهره برگرداند حالا وقتی اینجوری گناه شدید شد و اینه بدونی انسان در چه لباسی از دنیا بره با همون لباس از قبر بلند میشه در چه شکلی از دنیا بریم با همون شکل از قبر بیدار میشیم اگر ریش با ریش بریم با ریش بلند میشیم بیریش بریم بیریش میاییم با اعمال صالح بریم با اعمال صالح از قبر بلند میشیم در سجده بریم در سجده از قبر بلند میشیم اگر بخوایم حوض کوثر بریم و یا اگر بخوایم که شفاعت نبی کری شامل حال ما بشه پس اینجا با چی روی برین جلو ریش نداریم ما اونجا تا محشر به این شکل میریم بعد از محشر به هیچ شکل تغییر میکنند پس خیلی سخت میشه و خود را باید در سیرت صالحین قرار بدیم حداقل ظاهر خود را مثل صالحین بکنیم الله رب العالی ما رو باطنا مثل صالحین میکند به گفته حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه الله میفرمایند که احب الصالحین و لست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا صالحین را دوست دارم گرچه از اونها نیستم شاید الله رب العالمین منو مانند خوب کند مرا صالح بکند امام شافعی رحمه الله میفرماید که احب الصالحین و لست منهم لعلی ان انال بهم شفاعه و اکره من تجارت المعاصی ولا کن فی البزاعه من صالحین دوست دارم گرچه صالح نیستم در ایمان شافعی میگه اونو شاید وسیلانه الله رب العالمین منو صالح بکره و اکره بدم میاد از کسی که کارش گناهه گرچه در تجارت من با او برابر باشم پس از این گناه تنفر داشته باشیم حداقل ریسک نگاه میداریم یک قبضه از کسی رشد چی چی؟ رشد کرد تا یک قبضه نگه بداریم اما اگر اصلا نمیتونی نگاه بداری حداقل یک کمی بذارید تا یک قبضه هم نمیرسه از تراشیدنش بهتره از تراشیدن یک کمی داشته باشید بهتر از اینکه بتراشید اما حداقل سعی کنی نه رو نگه بداریم آیا ثواب اعمالی که شخصی برای مرده ایصال میکند آیا به خودش می هم میرسد و آیا ثواب آما به اشخاص زنده هم میرسد یا نه ببین اینکه ثواب شما عمل صالح انجام میدید و برای مرده میبخشید آیا برای شما هم میرسد یا نه بله این ثواب یک اجر اصلی داره و نه اجر فضلی داره هر نیکی ده برابر میشه ده برابر افزایش چون که در قرآن کریم هم و در احادیث صحیح بخاری آمده که الحسن به عشرت امثالها که نیکی ده برابر میشه و ده برابر شو از این ثوابی که شما داری به مرده میفرستید یکی به مرده میرسه نه تا مال شما میشه فضلش مال شما اصلش مال او میشه شما نه تا رو میگیرید یک او میگیره اما این است آیا برای زنده ها که خیلی ها داره برای زنده چیزی میبخشند آیا برای زنده هم چیزی میرسه یا نمیرسه بله اگر برای زنده هم بخشیدی قرآن خوندی یا صدقه کردی برای زنده بخشیدی به او هم میرسه دلیلش چی است حدیثی است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم داخل سنن ابی داود آمده یک گوسفند قربانی کردم و فرمود هذه ان امت محمدین صلی الله علیه و سلم بار الله ثواب اینو برای امت من برسام امت مرده و زنده بودن برای زنده ها و مرده برای همگان ذات اقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم قربانی کردم از اون زمان تا قیامت هر انسانی مسلمانی بیا همون اجر قربانی پیامبر شامل او میشه حالا ما تقسیم بکنیم تقسیم نمیشه این است که فضل الله رب العالمین قدر زیاده بده همه رو میده دیگه حساب کتاب نمیخوادین پس برای هم زنده ها و هم مرده ها این ثواب میرسد آیا مردگان می حال خانواده خود را ببینند و می توانند آنها را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند یا نه ببینید مشاهده کردن و دیدن و اینها دیگه مردها طبق روایتی که حافظ ابن قیم در کتاب و روحش آورده اند که مردها سی روز به دنیا می آیند پنجشنبه جمعه و شنبه بر قبرها فرستاده میشند و روایت دیگر هم داریم که که الاموات علی افنیت قبورهم که بر خود قبرها قرار میگیرن پس گاهی گاهی مرده ها رو خبر می از حال زنده مطلع میشه این که مرده کلا از دنیا منقطع شده منقطع نشده گاهی گاه از اخبار هم مطلع می شود آیا گناه و جرم بی ادالتی کرده بین همسران از این که فرد فقط یک زن بگیرند کمتر است یا نه در حالی دختران بدون شوهر نشستند و, و انتظار شوهر به سر میبرند حرف خیلی خوبیه ها دو تا بگیری سه تا بگیری چهار تا بگیری این که شریعت تشویق میکنه و این که بی ادالتی از ترس بی ادالتی نمیگیرم اگر توانایی داری ترس نه خود خودتو بسنجی اگر توانایی داری میتونی عدالت بکنی بگیرید و چیز خوبیه الله رب العالمین حلال کرده والله بيجي فانكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم اگر نمیتونی ادالت بکنی یا خرج اونو بدید پس اونجا دیگه یکی بگیر یا برو کنیزی بگیر اما کدوم ادالت یعنی تو تلاش تو بکن ما دونو ادالت داریم یک این است که اصلا تلاش میکنه رها میکنه دنبال بعدی میره این قطعا حرامه اما یکی داره تلاش میکنه پیش این میره پیش او میره اینو خرج میده اونو خرج میده اما گای گای دی کدورت میاد اینو الله نگفته الله میگه که ولن تعدلو ولو حرستم اگر شما خیلی هم حریص باشید حق نمیتونه ادا بکنی اما با وجودی میگه زن بگیرید و حدیث صحیح بخاری در کتاب النکاح نبی کریم فرمودن که افضلکم اکثرکم نساء بهترین شما کسانی که زنهای بیشتری داشته باشند اگر میخوای بهشت بیشتر خانم با خودتون ببری اینجا بگیری این هست بخاطر این الله این حرف ما برای اولین بار داریم میگیم فردا باعث ناراحتی کسی نشه اما این بدونی همسر دنیوی شما به عنوان رئیس اون هوره آخرت قرار میگیره رئیس هوره قرار میگیره این همسر دنیا و برای هر آقای در بهشت زوجتان من حور این داده میشه روایت ترمیزی هست برای هر نفر دو تا حور این داده میشه همسر دنیا شما از حور این هم تره پا دو تا اونجا گیر میاد چهار تا خود یا باید میشن شش تا و حالا دیگه الله چند تا دیگه بده میده اما اینجا باید ببری تا اونجا بیت برسه یکی میبری با یکی میشی چهار تا میبری چهار تا الله بیت میده اما شرط همونه که توانایی رو باید داشته باشید خب بعد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم خودشون تعدد ازدواج کرده اند ازدواج نه یازده تا خانم داشتن دو تا در حیات نبی مکرم اسلام فوت کردن زینب بنت خزیمه و بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنهما و هنگام وفات نه تا داشتن خلفای راشدین هم متعدد ازدواج کردند هنگام وفات نبی مکرم اسلام حضرت ابوبکر صدیق دو تا خانم داشتن دو تا خانم یکی مادر حضرت عایشه بود و یکی حبیب بنت خارجه بود که در صنح زندگی میکرد و یک خانم قبلا داشته مادر حضرت اسما حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ هم زن گرفته چند تا حضرت علی هم زن گرفته بعد از بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ازدواج کردند ازدواج کرد باقی اسما بنت امیس با بی بی حنفیه و ازدواج متعددی حضرت علی ابن ابی طالب کردن حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه که رکورد رو شکستم تا هفتاد تا خانم ثابته حتی بعد تا 400 تا هم گفتن هفتاد تا خانم همه پیشنهاد میدادن حضرت هم میگیره تا اینکه حضرت علی خودش گفتن به این پسر من زن ندید چون که دوباره دیگه میرن و جدا میشن مردم میگفت ما میدیم خود ما میدیم و حالا دیگه شما چی کار دارید حالا این هم بوده اما حضرت حسن در یکی از ازدواجهایش چهل تا کنیز و غلام مهریه داد و در یکی نوت تا داد حالا هم باید اینها رو هم در مد نظر داشته باشی اگر کسی توانایی داره گرفتن زن این دیگه سنت هست و نبی کریم فرمودن حدیثی بخونم فرمودن که حب بیلی بله من دنیا ثلاث از دنیا من سه چیز دوست دارم یک نسائی، دو جویلت قررت عینی فی و سه اتیب عطر و این حدیث داری المعول بارد من سه چیز دوست دارم یک آب سرد دو نماز و سه همسرانم را حالا دیگه دوست داشتن حالا شما هم بگیرید و همت کنید و در این زمان که آمار رفته بالا و این هم دیگه در حد استحباب شاید آینده فتوا بر وجوبش بیاد قبل از اینکه سن بره جلوتر دیگه بگیری چون امکانات جلوتر وجوب بیاد چون حدیث داخل صحیح بخاری داریم این حدیث صحیح بخاری هست که قرب قیامت هر آقای قیم پنجاه خانم قرار میگیره یعنی اینقدر آمار خانوما میری بالا و خانوما بی سرپرست میشن یک نفر قیم پنجاه نفر قرار میگیره سرپرست پنجاه نفر پس در این شرایط دیگه به هر حال لازم میشه این پیام هر که نوشته دیگه میگه که خوبه پدر من وقت نماز ویت یا تحجد یا نفل صدای تلویزیون را زیاد میکنه من بهش گفتم صدا را کم کنی اما وسط نماز صدا را زیاد میکنه، اخلاق خودم تند از چیکار کنم دیگه با پدر درگیر نشو پدر یک کار منکری رو انجام میده کار پدر قطعا نادرست هست که تلویزیون رو به خاطر خراب کرده نماز شما انج... حالا صداشو بلند بکنه اگر هدف این باشه که به نماز توهین بکنه انسان به کفر میرسه توهین به نماز توهین به شرائع الهی خودش کفره این نقطه که بدونید ذات اقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم هرگز بد دعا ندادن هرگز بد دعا ندادن الا در چند مورد یکی از اون موارد هرگز انتقام شخصی نبی کریم نگرفتن در اخلاقش نبوده من لنفسهی نفسی، داخل شمال ترمیزی و داخل صحیح بخاری کتاب آداب می آید انتقام شخصی نگرفتن اما وقتی که در مکه مکرمه مشغول نماز بودند و مشکین مکه اقبت ابن ابی معید ابو جهل ابن حشام عطبت ابن ربیه شعبت ابن ربیه نشسته بودند گفتند که کی از شما میره در اون محله شطری کشتن اشکنبه شطر می آورد اینجا فنبعث اشقاها بدته ها پرید عقبت ابن ابی معید اونجا آورد روز سر نبی کریم سر نماز نبی مکرم سلام صلی الله علیه وسلم سر رو بلند کردن دعا فرمود اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة اللهم عليك بشيبة ابن ربيعة اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط حضرت عبدالله رسول میفهمه و رعیت کلهم سر بدرین همه در روز بعد همه اینها دیگه مردن اینجا نبی مکرم با دعا دا خدای بگیر ابو جهر را خدای بگیر ربیعه را عتبه را خدای بگیر شیبه را خدای بگیر عقبه ابن ابی معیط را پیامبر هرگز بد دعا نکرده اینجا بعد دعا کرد چرا چون به نماز توهین کردند پیامبر که از قوم خودشون بود چون پیامبر شده بود چون نماز میخون به نماز توهین کردن توهین به نماز کفره و توهین به انسان اسلام خارج میکنه مواظب باشی به نماز کسی توهین نکنید به عبادت کسی توهین نکنید به ریش کسی توهین نکنید که انسان از اسلام خارج میکند که چنین اتفاق در خانواده اگر پدر متوجه نمیشه شما در جای دیگه نماز بخوانید و اگر هم اون صدا شو بلند که گناه بر شما نیست و نماز شما ادا میشه آیا برای کس کسانی که تازه ازدواج کردن و فاقد خانه و امکانات رفاهی باشن گرفته وام ازدواج چه حکمی داره وام ازدواج جایز نیست این دیگه سود داره و چهار درصد سود داره و این حرام است این تحقیقی که بعضی از علما ارائه دادن که میگن که وام ازدواج جایزه و خیلی هم ماشاءالله همین خوب پخش گسترده کردن در تمام به فضاهای مجازی پر کردین فتوا بگین اومد و پس برای ما جواز اومد اون تحقیق فاقد اعتباره چرا چون تحقیق علمی نیست فقط اون حضرت تحقیق کرده این وام از کجا پرداخت میشه کل تحقیقش اینه اگر خواندید نگاه کردی نه بالاش نگاه کنی. فقط تا آخر بخونید تنها چیزی که نوشته همین نوشته که محل پرداخت وام چگونه و چه منبعی میاد این نمیشه تحقیق تحقیق علمی که با خود اون موازین شریعه و معیار شریعه جور در بیاد چنین تحقیق این نیست و تحقیق قبول نیست نماز خواندن زن و مرد در یک اتاق چوک میداره نماز خواندن زن و مرد در اتاق اشکال نداره جایزه فقط این است که در یک نماز اگر بخوان با هم جماعت بخونن در چنین شرایطی باید با هم فاصله داشته و کنار هم قرار نگیرن اما اینکه این نماز خودش بخانه اون نماز خودش بخوانه جدا نیت میکنن نماز همدیگه رو فاسد نمیکنند در صحیح بخاری حدیثی داریم در ابواب تحجد حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرمایند که من وقتی میخوابیدم نبی مکرم جلو من نماز میخوان پای من دراز بودن سجده میکرد دست رو پای من میگذاشت من جمع میکرد سجده میکرد بعد میگه وقتی که برای بیت می بود قزنی، منو بیدار میکرد تا که من رو بخونم اتاق یکی بیشتر هم نبوده در اون یک اتاق با هم نماز خوندن بیت رو اونجا خونده پس نماز که متفاوت باشه با نیت مختلف اشکالی نداره جارو کردن اتاق یا منزل از مغرب چه حکمی داره از نماز مغرب بعد تا صبح هیچ اشکالی نداره جایزه این قدیما گفتن که مثل جارو نزنی بخاطر تاریکی بوده بخاطر ندیدن بوده این که گناه باشه یا رزق کسی رو کم بکنه چنین روایتی نیست چه دعای باید خوانده شود تا روزی و برکت در منزل برگرده استغفار درود استغفار درود رزق زیاد میکنه اما باید اون عوارضی که رزق کم کردن از بر بدارید که ما میخونیم اما از اون عوارض پرهیز نمیکنیم عوارض چیند گناه گناه باعث جلوگیری رزق انسان ها میشه رزق را الله رب العالمین کم میکنه گناه باعث قحط سالی میشه حضرت امام بخاری رحمه الله در کتاب الاستسقا و حدیثی رو آورده که الله رب العالمین یا در کتاب الکسوف حدیثی رو آورده که الله رب العالمین بنابر گناهان بندگان اونها رو میترساند اونها رو تهدید میکند پس این که الله میترساند همه گناه پس گناه باعث جلوگیری رزق انسان ها میشه چون در حدیث داریم که البیان بالخیار اذا بینا اگر دو تا کسی که دارن معامله میکنن اختیار دارن میگه اگر بیان کنه ایبرا فین صدقه و بینا بورک فی بیعیما و ان کذبا و کتما محقت برکت بیعهما اگر راست بگوین و ایبرا ظاهر بکنن الله رب العالمین رزقانها رو برکت میده اما فین کذبا اگر دروغ بگن و کتما و عیب را بپوشانه محقت برکت بیهیم و برکت به اونها برداشته میشه پس یک از عوارضات دروغ گناه قسم های دروغین اصراف کردن به خرج کردن اینها همه موانع رزقن اینها درست انجام الله رب العالمین رزق را زیاد میکند چه عملی انجام دهین تا در دروس خود پیشرفت چشمگیری بکن داشته باشیم اول رب زدنی علما اینو زیاد بخونید الله رب العالمین به انبیا دستور میده قول رب زدنی علما و علم یکی از خاصیت علم چی است علم محتاجی میخواهد تا خودت را محتاج علم لکنی علم خود به تو نمیدهد باید خود تو پایمال علم بکنی محتاج علم بکنی با علم خودشو میده محتاج نکردی علم خودشو به تو نمیده این است که الله بیان بیان میگه قول رب زدنی علما بگو بخوا از او طلب بکن تا الله رب العالمین بدهد اول راش محتاج کردن علم و دو این است که ادب علم اگر ادب علم باشد الله رب العالمین میدهد اگر ادب علم نباشد الله رب العالمین علم را از انسان ها میگیرد بی ادبی به قرآن بی ادبی به احادیث بی ادبی به استاد به های علمی انسان محروم از علم می شود ادب از انسانها رو عالم میکنه و بی ادبی انسانها رو از علم محروم هر علمی باشه حضرت امام بخاری رحمه الله حدیث داخل کتاب العلم خودش یه قولی از حضرت عمر ابن خطاب نقل میکنند که تعلمو قبل ان تصودو قبل از که شما به سرداری برسید علم را حاصل کنید امام بخاری میگه و بعد ان تصودو بعد که سردار بودی باز علم حاصل بکن یعنی خود را محتاج علم بدان ادب علم خیلی مهمه حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله که امام اعظم شد و تم امام الائمه قرار گرفت به طرف خونه و سب پا دراز نمی کرد امام ابو یوسف رحمه الله که قاضی القضات بر اولین بار قاضی القضات کل جهان اسلام شد میگو که هرگاه که نام من با نام ابو حنیفه با هم آمدن نگوید ابو یوسف بگوید یعقوب اسم من یعقوبه ابو یوسف کنیه من هست اونجا بگید یعقوب به احترام حضرت استاد محترم و علم محتاج میخواهد حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه به خاطر یک حدیث از مدینه منوره به مسافت یک ماه سفر کرد تا علم را از اونجا حاصل بکند حضرت امام مالک رحمه الله ادب علم در محضر علم حدیث وقتی علم حدیث میخوان در یک مجلس نزدیک 17 تا 19 بار رنگش متغیر میشد بعد که تمام شو حضرت عبدالله ابن مبارک که از اساتین علم حدیثه پرسی که حضرت چرا رنگ تغییر میکرد پیراهن از پشت بلند کرد نزدیک 17 تا 19 جا اقرا او رو زده بود گفت من به احترام علم حدیث تکان نخوردم به احترامی به علم میشه پس علم میخواهید ادب علم مهمه ادب استاد علم مهمه بعد از اون دعا و بعد از اون هم دیگه تلاش اینها مجموعه نه انسان علم میده علم بسادگی نمی آید ها نماز جنازه در داخل مسجد جامع سوران جایز است یا خیر جنازه را در وسط مسجد آوردن نزد احناب حالا چرا سوران دیگه هر جا حالا مسجد جامع سوران باشه یا مسجد جامع مکی باشه یا هر کجا باشه فرق نمیکنه ببینید در نزد حضرت امام ابو حنیفه و امام مالک رحمهم الله خواندن نماز جنازه داخل مسجد مکروه این درست نیست روایت داخل سنن ابی داود ابن ماجه و چند جا داریم که من صلی فی من صلی علی جناب فی مسجد فلا شیء له اگر کسی در مسجد نماز جنازه بخونه بو پاداشی نمیرسه اجری نمیرسد مسجد محل نماز جنازه نیست محل عبادته اگر در مسجد نماز جنازه جائز می بود ذات اقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم نماز جنازه نجاشی را در مسجد می خواند نجاشی در حبشه فوت کرد و هیچ کس نبود نماز جنازه او را بخونه اصلا جنازه اینجا حاضر نیست اون در حبشه گذاشته شده هیچ شبهه نیست که الله کسی باشه محسوس کسی بکنه بعض نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم صحابه کرام و گرفت رفتم در مسلح اونجا نماز جنازه نجاشی رو اونجا خواندن و در صحیح بخاری کتاب الجنائز حضرت امام بخاری رحمه الله باب آورده که یهودی ها را رجم موضع الجنائز که بیرون مسجد جای برای جنازه درست کردی بودن همونجا اونها رو سنگسار کرده یعنی در مدینه یک جای بیرون از مسجد اونجا نماز جنازه داده شده فقط یک واقع اومده سحیل ابن بیزارا تفلی بود نبی در مسجد نماز خون او هم بنابر عذری بود و تمام عمل نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم نسبت به صحابه کرام نسبت به اهل بیت خودشان که ام کلسون فوت کرده حضرت زینب فوت کرده بیب رقیه فوت کرده امامه دختر بیب زینب فوت کرده اینها فوت کرده از اهل بیت نبی کریم فوت کردن هیچ کس از اونها در مسجد نماز جنازه نداده و عمل خلفای راشدی بر این هم نبوده حالا دیگه اون حدیث داخل ابو داود آمده بعضی میگه حالا این ور ور میکنن نه اومده فلاشه الله چیزی او نداره ثواب نمیرسه جنازه ها رو بیرون ببرید مگر اینکه جمعه خیلی شلوغ باشه و جا نباشه امکان انتقال مردم نباشه مشقت باشه طوفان و باد بارانی باشه در این وقت عذر گنجایش داده غیر وقت عذر دیگه خوب نیست خب سوال بعدی پخش مستقیم سخرانی و فیلمبرداری مردان و نشان دادن به خواهران و مردم داخل مسجد باشن جایز است یا خیر ها ها دیگه هرگز نمیپرسه تلویزیون جایز جایز نیست اونجا هم خانمان نامحرم میبینن حالا چون تصویر اونجا وصل مثل که داره ما رو نشان میدن سوال اومد خب اینو توضیح بدیم ببین آیا جایزه جایز نیست که برای خانوما همین پخش مستقیمی بشه یا نه بله جایزه هیچ اشکالی ندارد چرا جایزه خانم اگر بدون احساسی به طرف مردی نگاه کرد این گنجایش دارد مرد اجازه نگاه کردن به تصویر خانم را ندارد در قرآن آمده که قل للمؤمن یغضضن من ابصارهن اما باز اگر نگاه کرد خانم آیا گناهکار میشه یا گناهکار نمیشه اگر بدون احساسی باشه گناهکار نمیشود داخل صحیح بخاری در چند جای صحیح بخاری حدیث آمده هم در کتاب المغازی آمده هم در کتاب الصلات آمده هم در کتاب العیدین آمده هم در کتاب الجهاد آمده این حواله بدن برید نگاه کنید در این قسمت های صحیح بخاری این حدیث اومده حبشی ها در مسجد النبی شروع کردن شمشیرزنی تمرین نظامی یه مانور نظامی نبی کریم فرمودن بی بی عایشه که میخوای نگاه کن گفت بله ذات اقدس نبی مکرم بی بی عایشه رو بلند کرد اینجا گذاشت میفهم خدی علی خد نبی صلی الله علیه وسلم چهره من با چهره نبی که چسبیده بود من نگاه میکردم اینقدر نگاه میکردم به همون شمشیر زنی حبشی ها که حضرت فرمی بودن که خسته شدی گفتن نه هنوز نگاه میکنم نگاه کرد اینجا بی باشی میخواستن صبر پیغمبر رو امتحان کنم چقدر میتونه من تحمل کنه واژه بلند کرد اینجا گذاشته تا اینکه می خودم خسته شدم گفتم کافیه اینجا بی بی عایشه رضی الله تعالی نه به اونها نگاه کرد و اینو به اصلاح دبل اتفاق جمهور علما همینه که اگر خانم به طرف آقای نگاه بکنه اینجا گنجایش داره اونهایی که معتقدن که جایز نیست پس خواهش میکنه از آیفون تصویری و تلفن تصویری هم استفاده دیگه نکنن چون آیفون تصویری جلو خونه ها دیگه اونجا هم قطعا پشت آقای میره و خانوم میره اینا دوچار مشکلات اساسی بعدها میشن اصل مسئله همینه اما تقوا همینه که نگاه نکنن کسی واقعا میدونه در فتنه میوفته نگاه نکنن اما مسئله شریعت همینه که من برای شما دیگه توضیح دادم کسی که به شخص حضرت عمر توهین بکند و مستقی و غیر مستقی بگوید که حضرت فاطمه را علی این جواب دادیم خامله بوده شهید کرده یا دروغ بوده این دروغ محضه علی این توضیح دادیم که چنین اتفاقی افتاده اون شخص کافر بهشون بلی از دار افتاحات تحقیق علمی بکنید اون جای پشتین تریبون نیست دیگه طریقه خواندن سنا بر مقتدی در یک یا دو رکه از امام مانده لطفا بیان بکنید طریقه سنا خوندن مقتدی که از امام مانده باشه بعد از پایان نماز امامه امام سلام داد بلند میشه بعد سنا میخانه بعد از سنا سوره فاتحه و سوره دیگر میخانه نماز را ادامه میدهد در مورد حسادت نسبت به اموال دیگران قدری توضیح دی حسادت گناهه حسادت چکار میکنه اموال انسانها رو میسوزونه حسادت انسانها رو کباب میکنه حسادت انسانها رو از بین میبرد حسادت انسانها رو از دین محروم میکنه حسادت انسانها رو به جهنم میبرد خیلی از امتها بنابر حسادت به جهنم رسیده بنابر حسادت به جهنم رسیده و خیلی از اونها بنابر حسادت اسلام وقتی قبول نکردن رفت جهنم باقیان بینهم حسادت بسیار بده نسبت به مال مردم دار خود را تباه میکنی به اون که ضربش با نمیزنید اون در جای خودش نشسته تنها راه نجات از حسادت چون که کل ضرب به تو برمیگرده اون خون نشسته داره خوشحاله تو در جوش میزنی غصه میخوری اون داره من نداره خب به این جای میرسی تو به جای نمیرسی راهش چیه یک راه داره راهش این است که از کسی که بدت میاد حسادت میکنی برای اون شخص دعا خیر بکن این یک دو او را جلو دیگران تعریف بکن فورا دلت پاک میشه دوباره این کار انجام بده شیطان خودش دلت پاک میکنه با دعا خیر نمیخواد حسادت گم میشه بهترین راهش همینه حکم چسب یک دوسه که رو دست آیا قصر وضو درست نیست باید اینو بر بداری الان مواد هست که اینها رو بر میدارن یه دستکش دست کنی بعد استفاده کنی معنی رسیدن آب میشه حدیث داخل صحیح بخاری داریم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و فرمودن برای کسانی که سری وضو کردن پشت پاها خوش بود ویل للعقاب من النار هم داخل ترمیزی آمده هم داخل صحیح بخاری کتاب الوضو آمده که فرمود ویل الاقاب من النار اون پاشن پای خوشمانده جهنم میر یعنی یعنی همین پاشن پاک که شسته نشه شما رو به جهنم میرسانه نماز شما درست نیست حکم شب یلدا تولد در اسلام چیست ببینید شب یلدای ما نداریم شب یلدا این فلسفش از کجا آمده شب یلدا یه جشنی هست در از زمان مجوسیت بوده و در فرهنگ مونده هنوزم در همون چیزو جشن میگیرن اصل شب یلدا تولد یه خانم میترا خانمی هست که میگن که الهی بوده اونو جشن میگیرن امروزی هم مسلمان دانسته و نادانسته داره همین شب رو جشن میگیرن وقتی میگی نکنید میگه چش کار داره این چقدر خوش کن چقدر اینها تحجر پسندم تحجر نیست اصلا شما میدن یلدا از کجا آمده فلسفه چیه جشن یک تولد الهه باطل و کفری است که از چند هزار سالی داره میگیرن در کردستان عکس این در تاغبستان کرمانشاه عکس زده اونجا این از دور خرافاتم یعنی شما در تعظیم میکنی این چیزای باطل را این جایز نیست این گناهه و نبی مکرر اسلام فرمودن که ما در اسلام دو عید داریم دو تا جشن داریم عید قربان عید فطر جشن دیگری ما نداریم این تولد در اسلام تولد در اسلام نیست بعضی میگن این چه مشکلی داره این مشکل زیاد داره اولا بدون تولد تنها در زمان ما اتفاق نمیفته از روزی که انسان درست شد تولد شد اون زمان هنوز تولد زیاد بودن حضرت حوا با هم که زایمان مرتب داشت جفت زایمان میکرد هر روز رشد اون سال یک روز به از یک سال رشد میکردن ده روز ده سال رشد اونها سری سری بوده از اون زمان تا امروز تولد بوده بوده بوده آیا در کجا دنیا انبیا جشن گرفتن صالحین جشن گرفتن بزرگان امت ها جشن گرفتم این تولدی که امروز ما داریم میگیریم این از بودایی ها و از مسیحا در بین ما نفوذ کرده این میگن که تاریخ میلادی این تاریخ میلادی همون تاریخ حضرت عیسی که مسیحا برای شما آوردن که جشن کریسمس را میگیرن هر سال جشن میگیرن و از بودایی ها موده بین ما نفوذ کرده این جشن تولد مشکلش چیه مشکل اساسی تولدین است که این رفته رفته به عنوان یک فرهنگ در زندگی ها نفوذ میکنه وقتی این به یک فرهنگی تبدیل شد من خیلی جا در خود کشور ما وقتی شده روز تولد اگر خانم باشه و آقا اون روز چیزی هدیه نواره جنگ درست میشه نبوده جنگا درگیری پیش نمیاد میگه امروز جشن امروز تولد من اصلا تو بی خیال اصلا خبر نیست امروز تولد منه اختلاف جنگ درگیریه یا تولد آقا باشه فراموش بکنه حالا درگیریه و رفته رفته در خانواده فقیر فشار میان از کجا می هزینه بیارن به یک عادت به یک رسم غلط که آخر به اختلافات بزرگ تبدیل میشه در خود کشور ما این اتفاقات هستن میبینی شما پس این درست نیست این در مورد بیمه تامین اجتماعی برادران کارگران گرفتن حقوق بازنشسته تامین اجتماعی نشریه چطور تامین اجتماعی این که خود را بیمه میکنن برای کار افتادگیش اشکال داره اما این که بیمه بکنن برای درمان بیمه درمان گنجایش داره حالا 20 سال 30 سال پرداخت میکنه بعد میتونه به اندازه پولی که داده بگیره فعلا شرایط به این شکل شاید آینده شرایط تغییر کردن شرایط جور دیگر آوردن شاید درست بشه اما فعلا با شرایط امروز آوردن این هنوزن در حکم سود هست نظر شما در مورد استاد عبدالفتاح خدمتی در شبکه کلمه که به سوالات جواب میدهد چیز من سوالاتش گوش نکردم و ندیدن چی میگه و چی نمیگوید اما خودش شافعی مذهب است شافعی مذهب است و جواباتی میده بر فقه شما نیستند سوالات خود را شما از فقه خودتان بپرسی و فقه از احناف قوی ترین فقه هیچ عیب و نقصی نداره حالا میبینی که همه سوالات ما با حدیث هم جواب میدیم قوی ترین فقه فقه احنافه چون اوفق به کتاب الله و اوفق به احادیث هم همین فقه که تمام فقه بعد از اون ایجاد شده حضرت امام ابو نیفه رحمه الله جز تابعین صحابه رو دیده و مذهبش اولی مذهبی که ایجاد شده اگر کارمزد دولتی ماشین ها را برمیدارن برای سواری استفاده میکنن جایز نه ببین کارمزد ماشین میری شما ثبت نام میکنید بعد از ثبت نام کردن سود مشارکت میاد این سود مشارکت برای شما حلال نیست سود پول شما هست مدتی که پول شما در پیش ایران خودرو یا سایه پا باشد همین مدت چند ماه رو سود و حساب میکنه از قیمت ماشین کم میکند یک دو دیرکردی که میاد اونو پرداخت میکنه. بعد شما هم دیر کرد و بیرون کنید و هم سود مشارکت که از قیمت ماشین کم شده او رو بگیری به فقرا بدون نیت ثواب بدی این برای شما حلال نیست چون سود همون دیر کرد و سود پولی است که دست اون مونده این هیچ مشارکت در معاشین شما ندارید با او اگر کسی از نماز چند رکعت ماند ماندوی هنگامی که امام برای آخرین تشهد نشست مسبو فقط تحیات بخواند یا نه تنها تحیات را بخواند مسکن ملی که بنیاد مسکن میسا برای مردم مسکن ملی ببین دو صورته یک صورتش این است که وام نمیگیره فقط ثبت نام بعد زمین تحویل میده هر کسی میسازه اگر از زین نوعش هست اشکال نداره زمین رو بگیر خودت بساز اما این است که اگر بعد که به نام شما بعد که به نام شما متقاضی شما متقاضی هستی از بانک وام میگیر 18 درصد سود داره این ناجایزه شما ثبت نام کردی او رو وکیل میکنید با خود همون پیمانکار با امیر وکالت شما دادی از بانک میره وام میگیره 18 درصد اینجا میشه سود و این حرام میشه پس ما زمین رو بگی خودتون بسازید اشکال نداره ماشین پراد سفید 270 267 و 95 مثل اینکه جایش خوب نیست اگر زنی یک شوهر از همسر قبلی دو تا فرزند داره و شوهر با فرزندان یک سهمیه نفت میگیره آیا برای این خانم که فرزندی ندارد جایز است که یک سهمیه نفت جدا بگیره فرزندان شوهر جدا زندگی میکنه شوهر پول نفت را به فرزندان میدهد بله میتونه این نفت خودش را جدا بگیرد و آقا دیگه اون نفت میگیره مال خانم قبلشه با فرزندان قبل از این خانم جداگانه میتونه سام خودش را بگیرد در مورد مالک مستاجر که کرایه قبل را 500 هزار بوده امسا میگوید که 500 بدهید آیا درصد خاصی برای افزایش نیست جای دیگر از 700 به 1400 1500 گفته و امسا میگوید سر سال 1401 یک میلیون یا سه میلیون چقدر بالا میکند حالا بین این که این قیمت ها قانونا باید با تورم سنجیده بشن چقدر تورم هست با اون تورم قیمت کالا میری بالا در کل حالت چقدر ما باید سود بکشیم یا اجاره بگیریم به اندازه ارزش واقعی کالا اینو بدونید بعضی فهمی لگام گسیخته هر درش کالا بگو برو بالا بالا اینجور نیست مثلا این حالا ارزش کالا این چقدره حالا شما خریدی مثلا فرض کنیم ده هزار تومان حالا ارزش واقعی چقدر در سوران به ارزش واقعی آن را بفروشید نه که هر چه دلت خاص بر بالا اگر هر چه دلت خرافتی بالا میشه ظلم ظلم که شد از ظلم ظلمات یوم القیامه روال بخاری ظلم در قیامت تاریکی می آورد ها رو اونجا دوچار مشکل می کند یه حدیث دیگر داریم که اونجا نبی کریم فرمودند که الجالب مرزوق والمحتکر ملعون کسی که در شهری کالا وارد میکنه تا مردم استفاده کنن مردم در رفاه باشن الله به او رزق میدهد کسی که احتکار میکنه تا قیمت ها رو بالا ببره بر مردم ظلم میکنه ملعون او ملعون است این حدیث پیام دیگری داره در ضمن اینکه احتکار ممنوع میکنه بالا بردن قیمت ها رو تنگی بر مردم ایجاد کردن اینو لعنت کرده این خیلی سخته سعی نکنی که الله ما از مردم سوء استفاده کنیم و هر چه دل ما خاص فایده بگیریم همیشه خود را جای مشتری قرار بدی اگر من بیام اینجا بخرم خودم چقدر راضی میشم به مو قیمت بفروش یعنی همیشه سود را شریعت تعیین نکرد تا چند درصد سود بگی چون تورمه در هر منطقه روز زمان متفاوته شریعت او آزاد گذاشته اما به این معنا که قیمت و ارزش کالا رو بگیر پس ارزش کالا چقدر همون سود بگیر نه که ارزش کالا کمتر از اونه و ده برابر شما بگیریم این قطعا ظلم هست فشاری بر جامعه ما وارد بکنیم بنابر چون میگه مال خودم هست اجاره میدم اینجور برخورد کردن چیه بر ما فشار میاد و قطعا اون تبعات وان ما هم باید جوابگو باشه یا در آخر در دنیا در کاله دیگر در جنس دیگر در جای دیگر باید ما جواب پس بدیم و همین است که فرمودن که جالب مرزوقون و المحتکر ملعونون کسی که رزق وارد میکنه تا مردم در رفاه باشه الله بیشتر میده کسی که باعث احتکار و, تورم بشه اون لعنت شده است و حتی در بعض روات میاد الله رب العالمی او را به بیماری صعب العلاج جزام مبتلا میکند اگر شخصی خانواده دور اطراف مثلا خواهر برادر مادر پدر و غیره پول به دست می آورند که از راه شرعی نی مثلا وام ازدواج گرفتم ولی حقوق ثابت هم دارن قضا خوردن و رفتن به خانه اینها چطوره کاملا توضیح و راحل چیز این سوال اینه که بعضی درآمدهای ناجائز دارم حرام و حلال دارم اگر درآمدهای ناجائز و حرام داشته باشند ما نگاه میکنیم که آیا در کنار این درآمد حلال داره یا نداره اگر درآمد حلال هم داره مثلا دو تا کار داره، درآمد حلال و حرام اگر درآمد حلالش بیشتر از حرامیشه اینجا دیگه کسی خورد گناهکار نمیشه تقوا همینه که نخوره اگر خود گناهکار نمیشه تا مساوی باشند بعضم گنجایش داره اما اگر حرام بیشتر بود حلالش مغلوب بود این رزقش حرامه و از اون رزق دیگه استفاده نکند در صحیح بخاری حدیثی داریم که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم از غزوه برمیگشتن قبل از این که مال غنیمت را تقسیم کنند چند نفر را سری سری از زمین حیوانات کشتن دیگه ها روشن کردند تا غذا بخورند بودند که چه خبره گفت از زمین گوشت های مال غنیمت قبل از تقسیم آمدن دیگه ها چپه کردند گوشت ها را با خاک لگد مال کردند این چی کار شما در انجام میدید این مال حرامه پس اگر رزق حرام باشه خوردنش درست نیست رزق حرام باشه نماز عبادات حج صدقه هیچی قبول نمیشن الله ان الله طیب و یقبر طیبه الله پاک پاکی رو قبول میکنه ناپاک الله رب العالمین نمیپذیرد بانک امسا برای مسکن شهری 200 میلیون میدهن 50 میلیون بلاعوض ولی درصد میگیرن خب آیا در بابا اینها هیچ بلا اول به شما نمیدن در شما رو دور میزنن 50 میلیون بلا عوض 150 میلیون با عوض هست 18 درصد میگیرن فردا حساب میکنید که وام کل اونانه دو برابر شما گرفتن این وام بانک به این شکلی شما فکر میکنی 4 درصد و 15 درصد و 18 درصده همون 4 درصد به 16 درصد میرسد همون 18 درصد به 36 تا 50 درصد میرسد اما یک شیطنتی در این سیستم بانکی است چجوریه ما مثلا یه امسال چهار درصد از شما میگیره سال بعد باقیمانده وام دوباره چهار درصد میگیره سال بعد به این شکل حتی وام های مثلا مهریه که به روز کشیده میشن هر سال با تورم میبره بالا وام میبره بالا و هر سال اون به اصطلاح سودی که میگیره سالانه حساب میکنه از هر سال دوباره میگیره یعنی از 4 درصد به 16 درصد تا 34 درصد رو میبره بالا بعد حساب میکنه میبینی که هی میدم وام تمام نمیشه هی میدم تمام نمیشه کجا تمام میشه هر سال در میره بالا نفقه دو همسر با شرایطی که آمار خانواده از لحاظ نفرات فرق دارند چگونه است هر شخص میتونه برای هر نفر به تعداد نفرات مبلغ در نظر بگیره بدون در نظر گرفته تنوع خرید ببینید این مثلا نفقه دو همسری باید به تناسب افراد خانواده باشه مثلا دو تا همسر داره هزینه خانم جدا باشه بچه داره از اونها رو جدا حساب بکنه اما در بین بچه ها بچه هایی که ازدواج کردن نفقه اونها بر پدر واجب نیست دختری که ازدواج نکرده تا که ازدواج بکنه ولو سن بره بالا بر پدر واجبه پسری یک ازدواج نکرده تا سن بلوغ بر پدر واجبه بعد از سن بلوغ دیگه بر پدر واجب نیست یعنی اگر پدر نداد گناهکار نمیشه با خودش دنبال کار بره اما اگر داد که این احسان پدره وقتی که میده اما نباید نفقه بعدی رو کم کنه من به بچه اونها میدم این از قانونش اما در بین خانوما دو تا خانم یه خانم خودش سرمایدار پول داره یه خانم فقیره او خانمی که سرمایدار پولدار هست نفقش بیشتره او خانمی که فقیره نفقش کمتره این نفقات روی خود خانم هم تاثیر داره اما این که نفقات دادن به اونها واجبه در صحیح بخاری حدیثی داریم که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم اونجا فرمودند که نفقات بچه ها رو بدید بعد میفرمایند که فیقول فیقول فیقول زوجته که اما ان تطلقنی و اما تطعمنی یا من طلاق بده یا من قضا بده و یقول الابن اونجا پسر هم میگه یا من قضا بده الا من تدعونی من برای کی رها میکنم به من نان بده این روایت از قول حضرت ابو ابو هریره هست پرسیدن پیامبر گفته قال الله هذا من کیس ابی هریره این از جیب من ابو هریره است یعنی تفسیر حدیث من دارم میکنم که اینا خرج اونا باید شما بدی پس خرج بچه ها و خانوما رو بدی این بر شما واجبه این منت نیست که به اون منت بگذاری باید اینها داده بشن مرد یک زن داره و یک خانم دیگه میگیره اما از اول مرد و خانم جدید توافق میکنه که مرد هر ماه فقط یک یا دو با پیش و بیاد آیا مرد از این بابت گناهکار میشود یا نه چون با توافق قبلی از ازدواج به همسر جدید راضی به همین شب دو شب از ماه بوده خیلی توافق خوبیه اگر از این خانم هر چی گیر آمد بگیرید که خانم راضی شد چند شب بیا چند شب نه یا خرج آوردی نه آوردی این اشکال نداره جایزه این دلیلش کجای دلیلش دو تا یک آیه قرآنی است الامرأة خافت من بال نشوز او عراضه الله میگه اگر خانمی ترسید که شوهر من حالا نافرمانی میکنه یعنی حق من ضایع میکنه یا تحویل نمیگیرد بعد میگه که حالا دیگه صلح میکنه با هم دیگر تو اگر نامدی من نفقه رو حلالت کردم الله میگه اشکال جایزه تو قرآن الله رب العالی این چیز گفته خانومی بیا خودش حق خود را معاف بکنه اشکال نداره و دو حدیث حضرت داخل صحیح بخاری کتاب النکاح حضرت امام بخاری روایت حضرت بیبی صادر رو اینجا روایت کرده بیبی صادر رضی الله تعالی عنها حق خودش رو به بیبی عایشه بخشید که واجه نوبت من پیش بیبی عایشه برو من دیگه اسم حقی نمیخوام اگر خانم خودش حق خودش ببخشه اینجا دیگه اشکال نداره و حق خودش بوده اما این حق آیا همیشه بخشیده میشه یا نه اگر یک زمان خانون دوباره دید که اوضاع تغییر کرده و حال هوای آقا هم بهتر شده بگه آقا من دیگه نبخشیدم از روز بعد دوباره نوبت من باید بیایی اونجا میتونه رجوع کند این که دوباره شما گیر بدی ها روز اول توافق کردیم که من با این شرط رو عقد بکنم این مطالب به همون زمانه بعدها دوباره خانم حق رجوع حق خودش را دارد من هر وقت همسر خود را برای خانوادهش میفرسته همسرم بر نمیگرده و درخواست طلاق میکند البته مقصر همسرم نیز خانوادهش با من مشکل داره و همسرم را تحت فشار میکنند و وقتی همسرم را برمیگردانم میگه خانواده مجبور کرده که درخواست طلاق کنه آیا میتونه به همسر اجازه ندم به دیدار خانواده برود خب هم مشکل خیلی ها خیلی ها دخالت بیجا میکنن و اگر مشکلی با آقا دارن زندگی او را تباه میکنه خواهش همین است که مشکلات شخصی خود را در زندگی دختران خود داخل نکنید اونها را بیچاره نکنید یک عمر شما رو لعنت میکنن وقتی شما جدا بکنید طلاق بگیرن دوباره خانم به فساد کشیده بشه لعنت بر همون پدر مادری هست که او را طلاق گرفتن ببینید در زمان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که نبی کریم به خاصگاری ام حبیبه قاصد فرستاد ام حبیبه دختر ابو سفیان بود ابو سفیان هنوز مسلمان نشده بود ام حبیبه مسلمان شده و در حبشه بود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم اونجا قاصد فرستاد که ام حبیبه قبول کرد به ابو سفیان پیغام دادند که دختر تو داره در عقد نبی مکرم اسلام میره همون کس دشمنشی شما در جنگی جواب خیلی زیبایی ابو سفیان داد فرمودن که محمد فحر لا یرد محمد اون شیرمردی هست که پیغام نکاش رد نمیشه بذار ما مشکل ده اما نکاح اون رد نمیشه اونا در اینا دخالت کردن حالا شما دخالت نکنید در چنین شرایطی اگر آقا مانع رفتن بشه پیش خانوادهش این حق را دارد چون بخاطر خاطر اصلاح هستی بخاطر اصلاح فقط میتونه جلویش را از برادر و خواهر اینها بگیره سال یک بار اما نسبت به پدر مادر هفته یک بار حق داره نسبت پدر مادر هفته یک بار و نسبت به بقیه بستگان سال یک بار حضرت امام بخاری رحمه الله در کتاب النفقات باب آورده میگه حق نداره نظر امام بخاری و نظر امام مالک همینه که جلوش کلن میتواند بگیرد و در چنین شرایط سختی باشد خب آیا آوردن میت جنازه در مسجد خواندن بر آن اینو گفتیم خب نگاه کردن زنان و دختران به تصویر این هم گفتیم دیگه شخصی از بنده قرض کمی میخواهد ولی آن شخص را پیدا نمیتوانم بکنم چه کار میتوانم بکنم ببینید شما به کسی, کسی از شما به شما پول قرض داده و اون صاحبی که داده یا از شما به هر صورتی معامله کردی پول دست شما هست اون صاحب نمیتوانید پیدا بکنید حالا کار باید بکنید اول اگر هیچ اثری از خودش خانوادش نیست تا یک سال صبر میکنید یک سال بعد کم کم او را به فقرا بدید حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کنیزه کی خرید داخل صحیح بخاری هم روایتش اومده کنیزه خرید و بعد که گو پورتو میدم اون گم شد تا یک سال صبر کرد یک سال بعد فهمودند که روزانه همون پول به فقرا میده فهمودند که اگر اومد فلی و علیه فلی و علیه این سوا مال و پول میدم اگر نآمد پولش بالا این حکم همینه اگر کسی پولی دستش بود صاحب پول پیدا نشد پول به فقرا بدید یا گوسفندی پیدا کردی یا کالای چیدید پیدا کردی به فقرا بدید اگر سواش به همون ببخشید خدا ثواب به برسان و اگر پیدا شد باید شما دیگه از جیب خودتان اور دوباره بدید و اون ثواب مال شما میشن کسانی به پشتیبانی پست و مقام خیلی مانند امام جمعه شورای شهر یا کاربان از خدمات دولتی تحصیلات بیشتری از سایر مردم استفاده میکنه آیا برای استفاده کننده حلاله در حالی که مردم دیگر از این خدمات محروم هستند این خدمات دو نوع هستند اگر این خدمات متعلق به عموم مردمان اینجا درست نیست مگر به اندازه حقش استفاده بکنه اگر خدمات عمومی نیستند و امتیاز دولتی به هر کسی بخواد و میده عمومی تعریف نشدن به کسی داد برای او حرام نیستین جواب دلیلش چیه؟ دلیل است نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم برای حضرت عباسی بن عبد المطلب یک زمین بزرگی رو واگذار کرد گو بگی انجا اسب بدوان تا هر جا کرح اونجا بیز مال تو اسب دوان اونجا کرسی گو صبر کن از اون چوب پرتاب کرد گفت هر جا افتا مال تو برو به همین زمین نداد یا, حضرت وائل ابن حجر وائل ابن حجر آمد مدینه منوره گفت یا رسول الله به من زمینی بده کجا در نصیبین در اطراف یمن وائل ابن حجر از شهزادگان بود از سردار زادگان بود نبی کریم فرمودن برو از اونجا تا فلانجا زمین مال تو جالب اینه که حضرت امیر معاویه هم همراه شد که برو زمین رو تحویل بده وقت داشته میرفتن سوار شطور وائل ابن حجر بود رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت بیر معاوی گفت باب من سوار کن مدینه کجا یمن کجا گفت تو اینقدر بزرگ نشدی پشت شهزادگان سوار بشی داره برای کار همون داره میره به اون زمین تحویل بده اما گفت حالا تو به اون جای نرسیدی پشت شهزادگان سوار بشی گفت خیلی خوب فقط میتونه سایه و استفاده کنی حضرت امیر معاوی رفت و رفت تا یمن پیاده رفت اونجا زبین و تحویل دو برگشت اومد مدینه منوره بعدها که حضرت امیر معاویه به پادشاهی رسید پادشاه کل جهان اسلام شد حضرت وائل ابن حجر از یمن رفت شام رفت دمشق حالا وائل ابن همون صحابی در جای خودش بود امیر معاویه پادشاه کل جهان شد از شرق تا غرب پادشاه بود حضرت امیر معاویه اونجا که رسید حضرت امیر معاویه گفتن که وائل ابن حجر داره می آید فرمودن خیلی خوبه حضرت امیر معاویه با کل اراکین دوله به استقبالش رفت استقبالش کرد آور داخل کاخ گذاشت خوب پذیرایی کرد ملاقات تماشو خاص بره مقدار پول هم جایز دینا بگی انعام با وائل گفت که وادی حرف من نمیخوام اما کاش همون اون حرف رو نمیزدم هنوز اون حرف منو داره زجر میده ای کاش اون حرف رو نمیگفتم گفت نه اشکال نداری برو برای بعضی ها پس اینجور زمین بیشتر دادن اگر زمین عموم مال کل باشه کل یه سهم برای کل شهر تعریف میشه کسی بخواد بیشتر بر بداری، این حرامه اما اینجوری اگر نبوده اونجا دیگه در حرمتش این وارد نمیشه بعضیا بر این باورند که چون در این بحره زمان به خاطر تورم زیاد گرفتن وام سود اشکال ندارد چون وام گیرنده ضرر آنچنانی نمی نه اشکال دارد این باور غلط خدا اعلام کرده که احل البه و حرم الربا این برای همیشه است ماسک ملی و اینا رو کسی که در صف پمپ بنزین نوبتی کند جایز چیز حرام است حرام است مگر اونهایی که کارشون فقط تجارت میگیرد و برو خالی میکنه میشه از اینا نوبتی کنید چون اینا در خودشون غلط میروند یک کارمند میره حقش میزه تا یک هفته نمیاد یکی از همیشه نوبت دیگه میره خالی میکنه میره خالی میکنه این مقصره این جرمه اما اگه همه در یک نوبتن و حق کسی رو بخواد ضایع بکنه این در ایزارسانی مؤمن وارده نبی که فرمودند که لا یومن احد من کان یوم بالله و یوم الاخر فلا یوضی جارهو کسی به خدا و آخره ایمان داره ایزارسانی را نکند اینجا دیگه حرام میشه پمپ بنزین هاي که مدیریت بشن ما هي من جور دیگه حالا خیلی اذیتی حالا به کل نوبتا از صبح تا غروب شغلشه کاری نداره فقط برو خالی کن بیا دوباره بفروشه اینها دیگه باعث اذیت دیگران میشن حالا حداقل صاحب پمپ ها که هستن یک تلمبه دو تلمبه رو برای حبینا اختصاص به البغیر رو بذار برای مردم بذارن تو برن حداقل اینجوری مدیریتی میشه اگه این تلمبه ها همین کار دو طولون به تخ... برای اونها و بقی مردم راحت بزنند و برن دیگه مردم اذیت نمیشن و بدانید این کارت دست جایگاه هست این امانته این مال شما نیست هر جایگاه کارت ده هزاری داره که شارج میشه ماشا شب که میشه کلش خالی میکنه سفر طولانی میکنن تا که مردم فکر کنه تمام شد سفر طولانی چرا میشه انگیزه چیه یک از انگیزه صف طولانی همینه که مردم تنوبه بیستن چهار ساعت و بیا تمام شد دیگه من بیا صبح دارم میدم تمام نشدین شب دواری کارت خالی میکنید این حرامه این کارت مال شما نیست برای شما فرستاده نشده رزق خود را حلال کنید هر چم شما بخورید دیگه چقدر میخورید انسان عجیبی در دنیا انسان تا زنده هست در صد تا منزل جا نداره کل ایران باش جا نداره اما وقتی که مرد در یک متر او رو جا میدن ببین ما کجا میریم در یه زمینی میبینیم که همیشه یک متر بیشتر مال ما نیست به اونجا فکر کنیم مسلمان ها را اذیت نکنید آیا صحیح است که بستن دستما بر سر یا اون پاگ بلوچی بدون سر در سر در سرش کلا در سرش کار دارد چون با مسیح مشابهت دارد حدیث داخل سنن ترمیزی داری الفرق بیننا و بین المشرکین الامعین فوق القلانس این حدیث یا داخل ترمیزی اومده گرچه امام ترمیزی اونجا بر حدیث کلام کردن میگن که باید سر پوشیده بشه بعد کلا روی کلاه امامه رو ببندید وام ازدوا جایز جنگ داده خروس چوک میداره خروس جنگی این حرامه این کار کار فساقه و انسان فاسق میکند در نماز عشاء بعضی وقت وقتهایی که خسته هستیم لخاندن سنت گناه بیشتری دارد یا نخواندن وتر هر دو تا گناهن هر دو تا گناه وتر گناهش بیشتره چون وتر واجبه سنت هم که ترک میکنی درست نیست مگر مسافر بود کسی مریض بود کسی یه مشکل حاد داشت کسی اون وقتا در اما ترک کردن سنت جائز نیست اتیو الله و اتیو رسول نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم اینقدر پایبند سنت ها بودم اگر سنتش قضا میشه قضایی میخوان در صحیح بخاری کتاب الصلاه باب نوافل تطوعات حدیث رو آورده در سه جای بخاری آورده در کتاب العلم آورده در کتاب الصلاه آورده در چند جای کتاب در کتاب المغازی هم باب الوفود اونجا حدیث آورده که قبیله عبدالقیس مدینه منوره آمدن نبی مکرم اسلام دو رکعت سنت ظهر رو نتونست بخونه شلوغ شد همین دو رکعت سنت را بعد از عصر قضای خوندن پس سنت اهمیت داره سنت و قضا نکنی بعضی که اصلا سنت نمیخونن برای اونها اهمیت نداره پس این دارن به قرآن عمل نمیکنن اما یوتی رسول رسول فقط اطاع الله اطاعت از رسول اطاعت از الله رب العالمین قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله بگو اگر شما مدعی هستی الله رو دوست داری از من اطاعت بکنید سنت ها باید خونده بشن شخصی ملاها توهین کنه زنش طلاق است و اگر به ریش توهین کنه اگر شخصی به زن خود بگوید که از خانه برو بیرون خب چهار چهار سوال توهین کردن به علما زنش طلاق یا نه ببین توهین کردن دو صورته اگر توهین کردن به این شکل باشه با شخصی با من خصومت داره به من توهین کنه اینجا گناهکار میشه فاسق میشه سباب المسلم فسوق و قتال و کفر اما اگر بنابر که به کل علما هی مولا دنیا رو سوختن دین خراب کرد دنیا رو اینا خراب کردن به همه علما توهین میکنه ببین چون ملا هستن توهین میکنه این توهین به شریعته توهین به شریعت کفر از اسلام میره بیرون و خانومش هم نکاش فسخ میشه اگر شخصی بزن خود بگوید از خانه برو بیرون این که از خانه برو بیرون این طلاق نمیشه مگر اینکه نیت طلاق داشته باشه این نیت طلاق داشته باشه بعد طلاق میشه استفاده از وایفای همسایه جایزه یا نه دستور اون ندانه دوزی است دستور اون نداند حالا شما بری حق کنی استفاده کنی او هم تعجب میکنه هی که هر روز تمام میشه آخر خانم شما متهم میکنه باقی ارتباط داره آخر خانم طلاق میده خاتمی کرد دوزی شما داره میکنی این حرامه دوزی از مال مردم است اگر زین شوهر خود برای نماز صدا کنه شوهر شوهرش گفت که من نماز نمیخوانم آیا زنش طلاق میشه؟ نه زنش طلاق نمیشود این که نماز نمیخوانم اگر دلش این باشه اصلا نماز جایز نیست اونجا دی نماز اصلا نیست اون کافر میشه این که گناه داره میکنه با این کلمه کافر نشده و طلاق نمیشود خب دوشنبه به مولوی ماشاءالله بس باز بوده سوال اگر کسی بی دیگری تهمت بزنه که شما ما وال مر را خوردی جوابش چی می شود ثابت کند خورده ثابت کنه اگر نخورده بعد دیگه گناهکار هست اما این که پرسی تو خوردی به خاطر دیگه او را نمیکشن آیا در نکاح کسی که عقیده البته به قول خودشان که میگه ما پیروان عبدالقادر جیلانی هستیم یا قلندری یا چشتی هستیم یا یک پیر و امام ابو نفی ایراد یا با یک با یک پیرو امام ابو حنیفه ایراد وجود دارد این که ما در عقیده خود <coughs> عقیده نیستین اینا طریقه های اصلاحی هم بگه من چشتی من به اصلاح قادری هم من به اصلاح نقشبندی سهروردی هم اینها که اشکال نداره به شرطی از اون بدعتی خرافاتی نباشی این روش ها اصلاحی هم. اینها در اصل اینا چیزا خوبی اما اگر از اون گروه, گروه های که رخص میکنند و تل میزنند و دیگه از اون خرافاتی باشه اینا بدعتی پشتور نماز نمیشود نفرین بر مرگ چوک میده گناه هست نه بله نفرین بر مرگ گناهه خلق الموت و الحیات خالق موت و حیات خدای موت مخلوقه حیات مخلوقه حتی اینکه موت کسی بخواد نفرین بکنه یا او رو دشنام بدهد داره به خالقش این کار میکنه خودش کی نامده الله رب العالمین خلق الموت و الحیات قرآن آمده من موت خلق کردم من حیات خلق کردم این که از مرگ میترسید نفرین میکنی هزار بار نفرین که باز می میرید مگه با نفرین جلو مرگ گرفته میشه مرگ جلوش گرفته نمیشه مرگ میاد برای همه میاد برای جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ازرائیل هم میاد تنها کسی باقی من الله رب العالمینه جلو مرگ گرفته نمیشه تسلیم قضای اللهی باشی نک نفرین به مرگ بکنید حضرت موسی علیه السلام که وقتی که ملک الموت اومد برای قبض روحش زد سیلی تو گوشش چون ملک ما به شکل انسان آمده بود گفت بریم گفت کجا بریم گفت میکشم زد محکم الله گفت که موسی زندگی میخوای گفت دست پشت گاه بذار هر چی مو زیر دست اومد به ازه هر مو یک سال عمرت اضافه میشه کو بعد چی؟ کو بعد موت کو پس موت پس الله بکش آخر موته موت دشنام ندهید که نفرین به موت بسیار گناهی. ها در مورد بوتاکس بوتاکس همین تزریق چربی برای چروک صورته بعضی میرن وقتی که میخواد چروک صورتو بگیرن بوتاکس میزنن میرن تزریق چربی میکنن از خودش میگیرن به خودش تزریق و تا که چربی از امون به اصطلاح چروک صورت گرفته بشه حکم چی اشکال نداره این دو برای اصلاح صورتشه برای خانوما آقایان دیگه کارو انجام ندن بنده مقدار پول به صرافی صراف ارزی مجازی تحویل دادیم و قرار بود ایشان با شراکت در سود و زیان برای بنده کار کنه آیا پول دریافتی از این ارزها برای بنده جایز می یا اصل پول خودش به همان مقدار قبلی به همان ارزش قبلی به روز باز پس بگیریم به روز باز پس بگیری که باز سود شد ببینید در مورد ارزهای دیجیتالی یا بازارهای مجازی شروع شدن این بازارهای مجازی اینا چند نوع بازارند که اکثر این بازارهای مجازی اینا کارشون کار قماربازیه قماربازی و یک از فارکس یک از اینها فارکس مستقیم قماربازی محضیه بعضی دیگر هم خیلی اکثر اینا کارشون قماربازیه در بین این ارزهای مجازی یکی که شرایط از زمین بهترن بیت کوین هست این بیت کوین الان حکمش چیه شرایط جدید بیت کوین هم دیگه رضایت بخش نیستن قبلا که بهتر الله کمی دارن شرایطشو خراب میکنن و اینها مشکل دارن شاید چند سال بعد شاید یک ماه بعد دو ماه بعد شرایطش درست بشه شرایط زمانی درست میشه که اینها شرکت داشته باشن و اینها دفتر داشته باشن جوابگوی پول باشن یعنی پول نباید گم بشه اینجا اگر حالا بیت کوین در کشور دبی در ترکیه در خیلی کشورها دفتر دارن و حتی اون دستگاه های پرداخت او رو هم نصب کردن اینو داره میدن تا حدود شرایط بیت کوین بهتر شرایط اون ارزای دیگری اما فارغ سینا سراسر اینا قمارن پول اینا حرامه هیچ اینا توجیه شهری اینها ندارن نه تنها اینجا در کل دنیا نه مشکل دارن حتی سرمایه‌گذارها و افراد قدر اقتصاد دنیا هنوز اینها رو نمیتونن بپذیرن توجیه نمیشه و اما فقط بیت کوین فقط یک کم شرایطش بهتری اما بعضا ما میگیم که فعلا دیگه دست نگه بدارید و صبر کنید تا شرایطش بهتر بشه اگر بهتر شدن بعد الله دیگه پرهیز هنوز هم در این دیگه تقوا همین است حالا کسی این کارو کرده دیگه بهتر است از این کارا نکن پول خودت رو بگیر و تمام من از بنده مشتری چک داشتم بعد از اینکه چک توسط ایشان پاس نشد چک رو به بانک بردم و با حکم دادگاه قرار بر این شد که مبلغ چک به روز همراه با هزینه دادرسی به ببین مبلغ چک را به روز گرفتن اینجا دو صورت داره یک صورت این که شما این چک رو اگر در مقابل قرض گرفتید در مقابل قرض بهش پول دادی، پول نقد دادی، چک گرفتید یا سفته گرفتید اگر از این قبیله، گرفتن اضافی حرامه گرفتن اضافی حرامه اما اگر از این قبیل نیست بعد شما به اون معامله کردی کالا دادی ماشین دادی یک کالا دیگه با فروختی چک داشتی و این آقا چک پاس نکرد بس چک بوده امروز پاس نکرد تا یک سال و تورم رفت بالا آیا میتونی حالا بروز بگیری یا نه در مورد این نوع معامله بله میتونی تورم کالا رو حساب کنی ما دو تورم داریم یک تورم پول یک تورم کالا اینجا شما تورم کالا رو میتونی بگیری نه تورم پول را تورم کالا مثلا این است که اگر قیمتی بوده مثلا فرض کنیم صد هزار حالا شما میری بروز حساب که ساد هزار بروز حساب کنی این ناجایزه اما بیاد همین کالا رو با همون شرایطی فروختی امروز چقدر قیمت اینو حساب بکنید این گنجایش داره این یعنی میتون بی دلیلش کجای دلیل حدیثی است که امام مالی در معطا و امام بخاری در صحیح بخاری کتاب البیو آورده به ما یستهل احدکم مال اخیه این حدیث اونجا اومده و اون حدیث خیلی یک فقه خوبی داره فقه شمیله یعنی در زمان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه شخصی اومد خورما خرید خورما کی خرید خورما خراب شده و مسئله پول شد با واجه فرمودن که به ما یستهل احدکم على اخیه با چه میتونه پولشو حلال بکوره؟ که چیز اینجا قرار نداره حالا یک رفته ارزش کالا پول کلا از بین رفته و آقا میخواد پول بده چگونه میخواد حلال کنه این پس همینه ببینیم دو تا تورم داریم و تورمی که میخواد بده اون تورم کالا رو حساب بکنی نه تورم پول را و این هم به اصطلاح در نزد فقها مثال این وجود داره بحث میاد در مورد پول وقتی بی ارزش میشه یا خود کساد بازار حالا روزی که کساد میشه حساب میکنن یا روزی کالا از دست مردم گم میشه فقها بر این بحث میکنن در هر دو صورت خود کساد را علما معتبر دونستن وقتی کساد معتبر باشه دیگه بیا قیمتی بعد او را حساب بکن در تورمات به این شکل عمل کنیم اما حزیره دادرسی دیگه بر عهده شمایی از اون طرف نمیتونه بگیرید فقط شما تورم کالا خود را به این شکل حساب کنید اگر شخصی خانوش مریض است مریضی ماهانه یا غیره میتواند به شکم یا پاهای او خود را ارضا کند جواز دارد یا نه بله جواز دارد اگر خانم مشکل داره مریض هست و یا مریضی های ماهانه یا زایمه یا مشکل دیگر دارد که و آقا هم نیاز دارد اینجا دیگه حکم همین است که فقط از ناف تا زانو دیگه پرهیز کنه و جای دیگه بدن او برای او محل استمتاع هست و حدیث هم داخل صحیح بخاری به همین شکل وجود دارد اونجا در کتاب الحیض همه حدیث می آید که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه سلم به ازواج متحرات وقتی که در عادت ماهانه میشدن شدن فرمودن که لباس عادت رو بپوشن بعد که میپوشیدن بعد دیگه میگن شما حالا بعد از اون دیگه پس فقط از محل اصلی پرهیز کنید در محل اصلی نزدیکی حرام است چون الله رب العالمین میفرمایند که یسالونک عن المحیز میفر در مورد حیض قل فاعتزلوا النساء المحیز در حیز از خانوما فاصله بگیرید و از محل اصلی استفاده نکنید از جای دیگر بدن اون برای اینکه خودش رو تسکین بکند این گنجایش دارد کسی غسل کرد و بعد غسل منی یا مزی خارج شد دوباره غسل کند یا نه ببینید غسل کرده بعد از اون مزی بیاد که غسل لازم نیست ودی هم بیاد غسل لازم نیست منی بیاد آیا غسل لازم نیست نه یعنی این دو صورت داره کسی حالا با خانم مقاربه داشته و میخواد غسل بکنه اگر ادرار کرده بعد غسل کرده بعد اگر منی بیاد این منی حساب نمیشه غسلش درسته اما اگر ادرار نکرده جوری غسل کرده بعد غسل دوباره منی خارج شو، اینجا غسل لازم میاد چون که این دیگه دوباره خروج منی با همون لذت قبلی محسوب می شود اگر زنی فرزندان و شوهرش و زندگی خود را بدون دلیل رها کرده و شوهرش از او میخواهد به سر زندگی خود برگرده ولی امتناع میکند و الان پنج ماه میشود حکم این زن چیز از شوهر میتواند زن دیگری بگیره. اگر این اصلا نروات تو زن دیگر بگیر این اون که رفته دیگه دلیل نیست اگر همونجا پیشت باشه اصلا خون ترکم نکنه دو سه چهار بتونه بگیرید این که خانم فرار کرده رفته به طریق اولا شما میتوانید زن را بگیرید اما چنین خانمی که ترک مسکن بکنه در اصطلاح شریعت او میشه ناشزه ناشزه شد بعد از اون دیگه این خانم <coughs> به اون نفقه تعلق نمیگیرد نفق تعلق نمیگیرد و خرج به او تعلق نمیگیرد بر خودش مقصر زندگی خودش میباشد باشد.